U ime Allaha, milostivog, samilosnog. Allah dobro zna one među vama koji su druge zadržavali i prijateljima svojim govorili, priključite se nama, a samo su neki u boj išli, ne želeći da vam pomognu. A kad zavlada strah, vidiš ih kako gledaju u tebe, kolutajući svojim očima kao pred smrt onesvješćeni.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 O šehu Ebu Basiru nije potrebno puno govoriti. Oni koji poznaju biografiju ovog šeha znaju da je u pitanju čovjek koji se dokazao svojim znanjem, čovjek koji se dokazao svojim radom, čovjek koji se dokazao svojom požrtvovanošću na putu uzvišenoga gospodara Allaha subhanahu wa ta'ala. Ja neću mnogo duljiti, daću riječ bratu Izetu Hadžiću da on u kratkim crtama iščita biografiju šejha Ebu Basira, Međutim, želim samo dodati da se radi o čovjeku koji nije anoniman, radi se o čovjeku koji je svoj život posvetio vjeri gospodara subhanahu wa ta'ala, radi se o čovjeku koji je napisao na desetine, da ne kažem na stotine knjiga koje tretiraju stanje umeta i to kroz naučni, naučnu metodologiju ulema ehlu sunne Gospodar nam je subhanahu wa ta'ala podario tu čast, podario nam je tu privilegiju i zadovoljstvo da se šejh Ebu da je šejh Ebu Besir prihvatio da se obrati svima nama večeras prisutnima na ovom kanalu s time što je rekao da vam prenesemo da vam prenesmo, da je on večeras ovdje u ulozi iskrenog brata, večeras je ovdje u ulozi dobrog prijatelja koji je došao da se posavjetuje i da savjetuje inša Allahu Teala. Inša Allahu Teala. Ja ću sad prepustiti bratu Izetu neka na brzaka najavi šejha, pa će mi nakon toga brat Izet ponovo prepustiti mik, inša Allahu Teala, ددامو شيخ أبو بسير ريش آه، شيخنا إن شاء الله تعالى آه، تسمعني الآن آه، من فضلك أنا سأعطي ميكروفون لأخينا لأخينا عزت حجج هو يقرأ على الحاضرين سيرتك بصورة مختصرة لا تتجاوز عشرة أو خمسة عشر جمل عندما ينتهي عندما ينتهي بتعرفي عليك آه، يسلم إلي ميكروفون ثانيا وبعد ذلك إن شاء الله تعالى آه، أنت إن شاء الله تعالى ستتفضل مشكورا بالكلام جزاك الله خيرا شيخي وأعذرنا على هذه إطالة بارك الله فيك إذا أخي بروز من ميكروفون نايا daj nam ponovo ميكروفون دانا الشيخ نتشك الله čeka, الحمد لله رب العالمين والصلاة والسلام على رسول الله محاله وصحبه اجمعين Draga moja braćo i plemenite i cijenjene sestre, salavi i obrekatu. Kad bi nekako mogu da vam kažem kad sam se rodio, rekao bi vam da je to upravo sad par koji nam je omogućio da vidimo ono <clears throat> što je on obećao svojim robovima kane hakan alejna nasu mu'minin a to je da će pomoć stići šejih koji je šejih Abu Idris najavio je rođen 3.10.1959. godine u gradu Tartus, Sirija, oženjen je i ima tri kćeri i jednog sina. Allah molim da mu ih sačuva. Još kao dječak ima privilegiju da redovno prisustuje dersovima šeha Albanija u Siriji, sve dok nije odselio za Jordan. U krogovima arapske zajednice šejh Abdul Mu'nin je poznat kao neprikosnoveni i hrabri lav koji nikada nije prešutio istinu, te zbog toga njegova životna trka dobija pozitivnu crtu pravog islamskog učenjaka kojeg proganjaju sve do dana današnjih. 1980. godine je bio prinuđen napustiti Siriju bježeći pred taguskom nosairijskom vladom koja je naumila da se domogne njegove glave. Dinamika koja je upravljala njegovim kretanjem iz jedne u drugu zemlju nikako ga nije onemogućila da on uporno govori istinu sunneta makar to izazvalo njegov progon gdje god se našao. Naš je autor mnogih poznatih dijela, njima se danas služe mnogi učenjaci i spominju ga u njihovim knjigama. Njega spominju i poznata ulemanska imena poput šehova Ali Hudajra, Hamud ibn Ukla i Ibrahim Šekra, šejh koji je sebebom šeha Magdisija Ebu Ebesira pokajao od muđizma, a bio je desna ruka čija Albanija u Jordanu. Njega spomine i šebu, šejh Ebu Katade, Palestini. Neke njegove knjige su prevedene na bosanski jezik i uskoro, inša Allah, čekamo njihovo štampanje. Šejh i dan danas doprinosi na polju dave i hvala Allahu koji nas je počastio da smo večeras sa njim. Toliko od mene ja ne smijem i neću da uzimam više vremena. Šejh Abu Idris Bujrum. Allah vas radio za sabor. Jazakallah herahi. Draga braćo poštovane sestre, evo sada ćemo inša Allahu Teala prepustiti mikrofon e, poštovanom i cijenjenom šehu Abdul Mun'imu, e, poznatijem kao Ebu Besiru.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 znate, započeo svoj govor sa onom poznatom hudbom poslanika Muhammeda sallallahu alaihi wa sallam, jel da? Nakon to sa kojom i mi obično počujemo, počinjemo svoje dersove, nakon što je zahvalio Allahu subhanahu wa ta'ala, tražio oprosta za grijehe, nakon što je posvjedočio jedinstvo Allahu Đelešanu i poslanstvo Muhammedu sallallahu alaihi wa sallam, pozvao se na hadis, pozvao se na hadis poslanika sallallahu alaihi wasallam u kojem on alaihi salatu wasallam e, kaže gospodaru Džibrila Mikaila i poznat vam je ovaj hadis e, tebe molimo da nas uputiš tebe molimo da nas uputiš ka istini nakon toga je počeo svoje izlaganje sa riječima poslanika sallallahu alaihi wasallam tuba lil guraba tri, po, znači blago, blago samotnjacima, blago samotnjacima. Pa je to poslanik ponovio tri puta i kada su ga upitali ko su samotnjaci, on je rekao en nuza'u min al kabair. Men hum ja Rasul Allah, en nuza'u min al kabair. Kullu قبيلة وكل قوم وكل قطر ينزع الغريب من أهله Znači to su oni ljudi koji se spore sa svojim e, plemenima, ljudi koji se spore oko istine sa plemenima iz kojih dolaze ili iz zajednice u kojoj dolaze. Te kaže da je svrha i cilj vjernika svih onih koji se spore sa svojim plemenima ili sa mjestima ili narodom od kojeg dolaze, jel da, da su oni bukvalno iščupani, istrgnuti iz svoje zajednice i da Allahovim kaderom svi će se oni sastati na jednom mjestu gdje će se inša Allahu Teala pomagati na putu uzvišenog Allaha u cilju pomaganja ove vjere. Jel da u cilju pomaganja ove vjere te je naglasio, te je naglasio da moli Allaha subhanahu wa ta'ala da je i ova soba jel da ova skromna soba jedna od onih mjesta gdje će se oni koji su iščupani, istrgnuti iz svojih zajednica sastaviti da se pomažu, pomažu u vjeri gospodara subhanahu wa ta'ala. تفضل شيخي تفضل مشكورا محبة الله عز وجل ومحبة رسوله أكتفي بهذا القدر ليقوم أخي أبو إدريس بالترجمة فأنا لا أريد أن أطيل في الكلام حتى لا ينتسى فكل فقرة إن شاء الله أقولها أعطيها أعطي فرصة لأخي أبي إدريس أن يقوم بالترجمة مشكورا وجزا الله خير تفضل يا أبا إدريس الشيخ dalje nastavlja sa citiranjem haditha koji u, drugo, u, drugom, u drugom rivajetu da su ashabi upitali poslanika ali sram menhum ja Rasulallah, znači ko su ti ljudi? وفي رواية قالوا من هم يا رسول الله بعد أن أثنى على الغرباء قال الذين يصلحون إذا فسد الناس الذين يصلحون إذا فسد الناس يقفون في وجه التيار الجارف نحو الهلاك يقفون في في وجوههم ليصدوهم عن عن باطلهم إلى الحق Ko su ti ljudi? Allahov poslaniće, on je rekao, to su oni koji popravljaju ono što su drugi ljudi pokvarili. To su oni koji popravljaju ono što su drugi pokvarili. Te šejh kaže da su to oni ljudi koji se sukobljavaju i staju licem u lice sa raznim ideološkim iskrivljenim strujama koje iskrivljavaju istinu. Znači to je karakteristika tih o kojima, o ovdje govori i kaže dakle zadatak ovih ljudi jeste da se suočavaju sa, iskrivlje, sa raznim iskrivljavanjima koje izazivaju ljudi i da ih u tome ništa ne spreči nego da se sa time nose hrabro, hrabro i dostojanstveno. تفضل شيخي من أبرز ما يميز هذه الطائفة هؤلاء الغرباء أنهم ينهجون أنهم ينهجون منهج الحق الوسط من غير جنوح إلى إفراط أو تفريط من غير ميل إلى غلو أو إلى جفاء وإرجاء إنما هو المنهج الوسط شيخ kaže da su naj da je najizraženije svojstvo da je najizraženije svojstvo ovih ljudi slijeđenje istine koje se mora uklopiti sa sredinom između pretjerivanja i izme, između ekstremnog pretjerivanja i između ekstremne tolerancije u vjeri. Znači, ova grupa je u sredini. Tefadal šehi. قال تعالى قال تعالى وكذلك جعلناكم أمة وسطا أي خيارا وعدولا لتكونوا شهداء على الناس وسطا بين باطلين لا إلى غلو ولا إلى جفاء لا إلى إفراط ولا إلى شيخ يتسيترا وريتش يزرشنوغا الله وكذلك جعلناكم أمة وسطا I tako sam ja od vas učinio središnju zajednicu. Tako sam ja od vas učinio središnju zajednicu to jest kako je šejh u komentaru rekao hijaren wa udula znači ja sam vas izabrao između e, ljudi zbog vaše pravednosti koje imate u sebi te dalje šejh nastavlja i kaže nije moguće da oni koje je Allah izabrao da budu odabrani i pravedni nije moguće da budu od onih koji su otišli u radikalni ekstremizam u vjeri ili od onih koji su otišli u radikalnu toleranciju. Znači, oni koji su otišli u radikalnu toleranciju ili u radikalni ekstremizam ne mogu biti od onih koje je Allah e, pohvalio u ovom ajetu kada kaže tako sam od vas učinio središnju zajednicu. Tefadal šehi. Kala sallallahu alihi wasallam Iyakum wal gulubu fid إياكم والغلو في الدين فإنما هلك من كان قبلكم بالغلو في الدين الغلو هو كل ما زاد عن حد الشرع كل ما زاد عن الحق والحكم الشرعي فكل ما زاد عنه فهو من الغلو والتنطع والتكلف والنبي صلى الله عليه وسلم يحذر من ذلك إياكم والغلو في الدين فإنما هلك من كان قبلكم أي الأمم السابقة التي قبلنا أهلكهم الغلو الغلو في الدين الزيادة فأوجبوا على أنفسهم أمورا لم يأذن الله بها فكان ذلك سببا في هلاكهم وضياعهم فالنبي صلى الله عليه وسلم يحذرنا من أن نسلك مسلكهم في الغلو تفضل E, Šeh Ebu Vesir Hafizahullah kaže, citira riječi poslanika sallallahu alaihi wasallam i jako vol din, čuvajte se pretjerivanja u vjeri, jer su zaista prije vas propali oni koji su pretjerali u vjeri. Znači, pretjerivanje ili el to je dodati u vjeri ono što nije od nje pa je gospodar subhanahu wa ta'ala one koji su dodali u vjeri gospodara subhanahu wa ta'ala ono što Allah, ono što nije propisao, to ih je uništilo. Znači propali su zbog onoga što su sami se, e, čime su sami sebi otežali, a gospodar Subhanahu wa ta'ala im nije to propisao. Zato šeih Abu Basir kaže da su prijašnji umeti propali upravo zbog njihovog dodavanja vjeri ono što nije od vjere u smislu pretjerivanja. Tefadal meškuren ja šeh. Wa kala sallallahu alaihi wasallam alaikum hadjan قاصدا alaikum hadjan قاصدا aj mu'tadilan wasatan min gajri junuhin ila ifratin أو تفريط Alejkum hadijan qasida innahu poslanika sallallahu alaihi Znači pridržavajte se ispravne upute pridržavajte pridržavajte se ispravne upute zaista oni koji pretjeruju, u vjeri vjera će ih poklopiti oni koji pretjeruju u vjeri vjera će ih poklopiti to jest nemojte pretjerivati u vjeri gospodara subhanahu wa ta'ala jer kada čovjek pretjera u vjeri gospodara Đelešenu onda će sam sebe zadužiti stvarima koje će ga ili odvesti u radikalni ekstremizam ili će ga odvesti u radikalnu toleranciju. Pa vidimo sada neko će biti u tekviru, kasnije će pretjerati, vratit će se u murđizam i obratno dakle oni koji ne znaju ne, oni koji se nisu prihvatili ispravne upute kako stoji u hadisu to su ljudi koji ne mogu razlikovati između blagosti vjere i strogoće kada je to potrebno kada je to potrebno tafadal šejh imaš kuran كثير ممن نهج نهج الغلو والتشدد ورأينا منهم من انتهى أمره إلى التفريط وإلى التخلي عن القيام بالواجبات الشرعية بل منهم من انتهى أمره إلى الدخول في الإرجاء بل منهم من انتهى أمره أن دخل في موالاة الطواغيط الظالمين الذين كان يعني من قبل يعني يعلن البراء منهم ويعلن كفرهم وتكفيرهم ف شيخي حفظه الله ركao نشد الغلو ودخل في الغلو je u svom životu vidio i sreo puno ljudi koji su pretjerali u vjeri, koji su pretjerali u meselama tekfira, Nekada su tekfirili one koje je trebalo tekfiriti, ali onog trenutka kada su pretjerali u tome, otišli su u murđizam. I da stvar bude gora, nakon tog njihovog murđizma postali su od onih koji brane tagute, znači postali su od onih koji brane tagute, a do jučer su ih napadali. A do jučer su ih napadali. Šejih kaže da prihvatanje ili radikalne, radikalnog ekstremizma ili one pretjerane tolerancije murđizma i jedna i druga stvar vodi ka negativnom kraju pojedinca. Vodi ka negativnom kraju pojedinca, a i sam je istakao da je vidio ljude koji su pretjerali u vjeri i to je bio povod njihovog zapostavljanja e, islamskih eh, obaveza. Tefadal šehi barakallahu fik. الشيطان يسول لذوي النفوس الضعيفة هذا المنهج أو ذاك منهج الإفراط منهج الغلو أو منهج التفريط والجفاء ومنهج الإرجاء من وجده يجنح ويميل للتشدد يزين له هذا المذهب وهذا المنهج ومن وجده يميل للتفريط وللتثيب آه، يعني والتسيب يعني يدله على المذهب المقابل شيخ آه، الله مستثمله مذهب أهل الإرجاء وال da šeitan lijepim prikazuje strasti koji vole svoje strasti. Tako da nekima lijepim prikazuje murđizam, a, s druge pak strane lijepim prikazuje e, pretjerani tekfir gulatima. Pa gulati u tekfiru, to je i jedna i druga strana, e, znači koji slabih duša, jel da, E, prihvataju to što, na što ih šeitan nagoni. Ovi koji su pretjerali u tekviru, gulati u tekviru, šej kaže, e, toliko ih je ponijela cijela situacija da se dave u nekakvoj oholosti i osornosti i vjeruju da u svojim rukama posjeduju ključeve džehennema. Znači vjeruju da u svojim rukama posjeduju ključeve džehennema, stavljaju u džehennem koga hoće, vadi iz džehennema koga hoće. Nasuprot njih je ona strana koja se davi u pretjeranoj toleranciji, to jest oni koji se dave u muržizmu, koji smatraju zbog ovog ili onog razloga da u svojim rukama posjeduju ključ dženneta i ljudima govore tičeš ćeš u džennet zbog ovog, tičeš ćeš u džennet zbog e, onog i ljudima i kao da su postavljeni da oni daju pravo ljudima da uđu u džennet. Šejh kaže mi kažemo i jednima i drugima da je to jasna zabluda. Kažemo i jednima i drugima da je to jasna zabluda i da mi trebamo biti između i naša je obaveza da i jedne i druge, a i umet uopšte pozivamo u središnji put u istinu e, Islama. Tefadal meškuren šehi. هذا المنهج منهج الإفراط والتفريط ليس مقصورا وحسب على مسائل الإيمان والكفر مسائل الغلو والإرجاء إنما وللأسف لو تأملنا كثيرا من مسائل الدين نجد الناس فيها آه، إما يجنحون إلى إفراط غلو تشدد أو يجنحون إلى تفريط حتى المسائل الفقهية حتى المسائل الفرعية العملية حتى المسائل التعبدية نجد أن الناس يجنحون إلى هذا أو يجنحون إلى ذاك وخير الأمور أوسطها فالحق وسط بينهما وبالتالي من عمل الدعاة آه، الربانيين العلماء الربانيين العاملين من جملة مهامهم أطر الأمة وأطر الطرفين إلى الحق الوسط من غير إفراط ولا تفريط في جميع مسائل الدين في جميع مسائل الدين والدنيا سواء تفضل Odlično. Evo šejh, šejh je, Allah ga pomogao, rekao da je obaveza, da je obaveza i jedne i druge povratiti istini, da je obaveza i jedne i druge povratiti istini i da pretjerivanje, znači koje je svojstveno za gulate u tekfiru ili gulate u murđizmu e, ne ostaje ili ne postoji kod njih samo po pitanju, samo po meselama tekfira i imana, već e, ćemo vidjeti da ovo pretjerivanje postoji također kod ljudi i po pitanjima fikha, po pitanjima fikha i ibadeta. naša je dužnost da i jedne i druge povratimo istini, da im pojašnjavamo, da im pojašnjavamo istinu. تفضل شيخي بارك الله فيك أكتفي بهذا القدر ويعني أدع الفرصة لإخواني وأحبتي آه، من بلاد البوسنة والهرسك وبلاد البلقان آه، آه، الفرصة آه، للقاء والحوار ولطرح المسائل والأسئلة لذا يعني آه، أطلب من إخواني في في هذه الغرفة الإخوان القائمين على إدارة هذه الغرفة المباركة بأن يرفعوا هذه النقاط الحمراء عن جميع الإخوان من يخرج عن حدود الأدب لهم أن ينقطوه أما ما دام الإخوان يعني هم في إطار أدبي والحوار حتى لو كانوا مخالفين أرجو أن يرفع التنقيط عنهم لأنه أنا هنا يعني شيخ حفظه الله لك da će s ovim, da će s ovim završiti e, znači, večerašnje upoznavanje ovdje sa nama i ima, يعني znači, ima jednu molbu do koju je uputio znači administrativnom administrativnom timu ove sobe jel da uključujući i vašeg brata koji vam se sada obraća jel da kaže da ne voli ove crvene fesove kaže da nije došao sa nikim da se svađa rekao je da ne želi ni sa kim da se raspravlja on kaže da voli i poštuje e, da voli i poštuje muslimane bosanskog e, govornog e, područja i želi da večerašnji susret ovdje sa nama da večerašnji susret ovdje sa nama prođe u zajedničkom razgovoru koji treba biti propraćen poštovanjem i zapazivanjem ahlaka i zapazivanjem ahlaka tako da ćemo mi, inša Allahu Teala, pozitivno odgovoriti na šejhovu molbu, sklonit ćemo crvene s time što ćemo napomenuti i e, s time što ćemo napomenuti da kogod bude uvred, e, vrijeđao, kogod bude rekao ono što ne dolikuje ahlaku jednog muslimana, odmah će biti sankcionisan crvenim fesom, inša Allahu, inša Allahu ta'ala. Šejh čeka kogod, kogod od vas ima e, bilo kakvo pitanje, e, šta god e, želi, čime god želi da se obrati šejhu, šejh je spreman da prihvati, da prihvati pitanja ili eventualno da prihvati vaše sugestije i nešto u tom kontekstu ako sam ga inša Allahu dobro ako sam ga inša Allahu dobro preveo taj znači šejh je rekao evo šejh je rekao da je otvoren za razgovor, hajren inšala, neka postavljaju, neka postavljaju pitanje i najavi ako žele, znači braća, jel da, neka, znači neka postavljaju pitanja i najavi ako žele, nije nikakav problem. Nije nikakav problem, mada bi voljeli, mada bi mi voljeli da pitanja, ja bih rekao da pitanja prosledite kod Šejha Ebu Usameta, kod šeha Ebu Usameta inša Allahu Teala, jer dogovoreno je da ja prevodim šehovo obraćanje, a pitanja da preuzme šejh Ebu Usame. Pa sve u svrhu da ne nastane a, teuhid, slobodno postavljaj kako god želiš pitanje, neće biti cenzure. Evo slobodno postavljajte i najavi pitanja. Nema problema, nema problema Allah. Nema nikakvih e, problema. Java će biti java će biti preplavljena pitanjima i nećemo znati s kojim pitanjem da počnemo. Allah vas nagradio svakim dobrom. Taj, znači rekli smo, svaka provokacija će biti sankcionisana crvenim fesom, dragi i poštovani naši. Ali nadam se da neće dolaziti do toga, ovdje smo da razgovaramo, ovdje smo da se pomažemo, Allaha radi. Znači, poštujemo svakog, želimo da nas poštuju. Jazak Allah barek جزاك الله Evo, neko, neko نكو دوبو preuzme mik. السلام عليكم ورحمة الله نحن إن شاء الله في في هذا اللقاء يعني أحب أن أن أشعر أننا يعني يعني أن هذا اللقاء هو لقاء أخوي لقاء أسري يعني المرء بين أسرته وعائلته فيسودها آه، البساطة آه، وتنتفي عنها التكلف فبالتالي الفرصة متاحة للجميع كل من عنده سؤال أو عنده مداخلة أسمع منه تترجم ترتب لا, لا بأس أن تترتب هذه الأسئلة مع الأخوة المقيمين في الإدارة هنا آه، نسمع عن يعني تتلى علينا بالتسلسل بالترتيب بحسب الترتيب لكن آه، وهي فرصة طيبة أن أسمع من الجميع لأن أنا لست هنا لكي أحاور الموافقين أنا أريد أن أحاور الموافقين والمخالفين في في آن معا لكن آه، لا يعني ذلك أنني آه، أعطي يعني رخصة لمن يعني يستخدم هذا هذه السعة في تعبيرات مخلة بالأدب فأرجو من إخواني أي إنسان يأتي بتعبيرات مخلة بالأدب ومخلة بالقيم والأخلاق أن, أن يضع له نقطة ويبقوه في الغرفة يعني أن يوقفوه عن الخربشات هذه فهذه يعني نحن هنا آه، يعني نرجو أن يعني مثل هذه الأمور آه، يعني أن نترفع عنها والأخوان كلهم أهل لذلك إن شاء الله جزاكم الله خير أنا أنتظر الآن ترتيب الأسئلة وترتيب المداخلات كما ترونها وكما آه، تستقبلونها إن شاء الله أجيب عنها سؤالا سؤالا ومداخلة مداخلة بحسب ما أستطيع وبحسب ما يفتح الله علي آه، آه، جزاكم الله خير تفضل آه، أهلا وسهلا znači, شيخ ميرسا دبو تيما نيسان بريميتي أخي دبرو نام دوشو أخي الله تفجيو جزاك الله خير شيخ أبو تيما Znači, ti i šejh Ebu Same, znači, ukoliko želiš e, da se obratiš e, šejh Mirsa Butejma, ahlamo nahi buju. Znači, možeš se obratiti i, ili možeš jednostavno džezakala možeš jednostavno e, sa šejhom Ebu samom da se priključiš postavljanju pitanja znači šejhu Ebu Besiru Ovo kažem za ove koji izgleda ne znaju ko si, Allah te nagradio svakim dobrom. Draga braćo, evo vidite, Znači, šeh je još jednom rekao da se on ovdje osjeća kao među svojom porodicom, jel da došao je s punim poštovanjem među nas, znači želi da ispoštujemo večerašnje naše druženje, ali također je rekao da se neće složiti, neće se složiti da neko vrijeđa, da neko pretjeruje, a neće bježati ni od kakve rasprave i od odgovora Allah vas nagradio. Zato smo i rekli da se, zato smo i rekli e, taj, zato smo i rekli da se da se pitanja proslijede kod šeha Ebu same. Evo ako želite možete da, prosledi, proslijedite pitanje i kod šeha Ebu Tejme, nikakav problem nije. Samo da se izbegnu bilo kakve rasprave ili evo bilo kakva, znači Allah vas nagradio, nemojte braćo, nemojte komentarisati jedne druge, eh, Allah vas nagradio svakim dobrom. Nemojte komentarisati jedne druge, jel da, pokažemo toleranciju jedan prema drugom, barem večeras, jer e, pozvali smo, inša Allahu Teala, zbog hajra, e, pozvali smo, dakle, zbog hajra i pozvali smo, inša Allahu Teala, držeći se riječi gospodara Subhanahu Teala, o ta'avanu alel birri, o takva, ولا تعاونوا u pomažite se na dobročinstvu bogobojaznosti a nemojte se pomagati u napadanju jel da, i, i, grijehu. Znači, kogod sluša sada ovaj ajet gospodara Subhanahu ta'ala, treba mu biti jasno da se gospodar ovim ajetom e, e, e, obraća muslimanima. Bez imena, bez imena i prezimena najavi Allah vam dao svaku, svaki hajr. Salamu alaikum wa jel se Prvo pitanje, brat kaže, salamu alaikum wa rahmatullahi wa barakatuhu, pitanje za šejka. Da li je Ibn Taymije da je dozvolio kraćenje brade i isbal, dakle puštanje e, nogavica ispod slaka u darul kufru kao olakšanje. Da te Allah nagradi. E, sualu الأول يا شيخ أبو hel saha an عن ibn ابن تيمية ta'ala, ennehu تعالى أنه أجا تقصير اللحية وكذلك الإسبال في دار في دار الكفر كالرخصة للمسلم وجزاك الله خيرا هذا هو السؤال الأول تفضل جزاك الله خيرا الحمد لله الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وبعد آه، أما مسألة تقصير اللحية آه، فهو آه، إن كان المراد منه الأخذ من اللحية ما زاد عن القبضة فهذا الراجح هذا جائز بل هذه السنة هذه السنة كما كان يفعل عبد الله بن عمر وأبو هريرة وغيرهما من الصحابة أن ما زاد عن القبضة كان يأخذون من لحاهم ما زاد عن القبضة فمبدأ الأخذ من اللحية وارد وجائز و ما قل عن القبضة خلاف السنة لكن آه، لا يعني ذلك أن صاحبه قد وقع في الاسم لكنه خالف السنة وخالف الأفضل آه، لا أستحضر الآن كلام شيخ الإسلام لا بد من أن آه، يعني أن يؤتى لنا بالكلام من من مصدره ومن مرجعه أما فيما يتعلق في مسألة الإسبال آه، لمن دخل دار الكفر هي المسألة لها علاقة بظروف وأحكام التقية فإن كان هذا الدار هو دار كفر لكن هو بالنسبة له دار أمان ممكن أن يظهر دينه وممكن أن يمارس شعائر الإسلام آه، بدون أدنى حرج فمثل هذا لا ينبغي أن يترخص لنفسه لا ينبغي أن يترخص بنفس لنفسه سواء في المبالغة في تقصير اللحية أو في قضية الإسبال فأما إن كان هذا الدار بالنسبة له دار خوف وعدم أمان و... واحتمال آه، وظن نزول الأذى به وبأهله و... راجح وبالتالي هنا له أن يترخص لنفسه بالقدر الذي يدفع عنه آه، يعني مثل هذا الأذى والحرج إن كان محققا فعلا آه، لقوله تعالى آه، إلا أن تتقوا منهم تقات إلا أن تتقوا منهم تقات فهذه الآية إذا شاءوا الإخوان أن نتوسع في شرحها وفي بيان أحكامها نفعل إن شاء الله لكن أنا لا أريد أن أتوسع إنما أريد أن أجيب فقط على قدر السؤال فإذا شاءوا أن نتوسع في أحكام التقية نفعل ذلك تفضل جزاك الله خيرا Hvala Allahu, neka je salavat i selam na Muhammada sallallahu alaihi wasallame. A potom ših kaže da tiče mesele kradem ako se cila na samu osnovu, a to je imanje brade, mimo onoga što prolazi, dakle, šaku, kada čovjek, dakle, uhvati svoju bradu, dakle, ispod vilice, dakle, šaka, to, po tim mislimo, dakle, na šak, ako se cilja na to, ono u osnovi dozvoljeno čak šta više to je, kaže, jer se prenose do Omara, Ebu Horeire i drugih ashaba, još nekih ashaba radijallahu anhum, da su oni uzimali, to je kratili svoje, kratili svoje e, e, brade, ono što bi bilo ono što bi dakle prelazilo šak. To je dakle što se tiče osnove ove mesele kod šeha Huta'ala. Što se tiče govora šehu Lisama ibn Čej kaže da se trenutno ne sjeća ovog govora šehu Lisama ibn Temije, da brat ukoliko u stanju pogleda izvor Olama ibn Temije pa da se zatim nakon vratimo na izvor i vidimo či šehu Lisama ibn Temije rahmog. Ali u cjelini dio tiče, dakle, isbala, također isbala, uh, Noga ispod članaka, ših kaže da gleda, ako se radi, da gleda stanje i situaciju. Ako se nalazi u daru kufru, u nevjerničkoj, gdje nema nikakve bojazni tebe po svoju vjeru, onda ne smije dakle svi dozvoljavati da, radi pomenute stvari, jer nema, jer nema potrebe za tako ono. prekida i kod prekida znači prekida. Dobro, aluna fi Je se znači i kod ovih je sa prekidima, jel tako vraćam? Prekida me. Hajran. ili Šejh Misan, ako ste tu, ako ste obodvojice dakle čuli dobro što je šejh rekao da neko od vas onda preuzme da vam proslijedimo pitanja jer, jer ovaj jer mene prekida. Šejh Mirsadi ako će ako će biti bolje, ako će me ovaj braća bolje čuti onda da prepustim mikro. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته السلام عليكم شيخنا بارك الله فيك هذا الأخ عبد الحق يسأل ويقول السلام عليكم شيخ سمعت أحد الإخوة قال لي أنك إن كنت مسافرا ونمت عند يعني أحد الإخوة يجوز لك أن تؤخر صلاة الفجر آه، بعد طلوع بعد طلوع الشمس يعني في غير في غير وقتها يعني أن تؤخرها سبحان الله فدليل على ذلك يقول إن كان صاحب البيت نائم ولا يستيقظ لصلاة الفجر فلا يجوز لك يعني أن تتحرك في بيته ويعني تذهب يعني ما شئت فيجوز لك يعني أن تؤخر الصلاة يعني بعد طلوع طلوع الشمس فهو يسأل يعني هل هذا قول صحيح أم أم غير صحيح جزاك الله خيرا شيخنا بارك الله فيك تفضل وعليكم السلام ورحمة الله وبركاته هذا الكلام غير صحيح هذا كلام من يريد أن يتهرب من الصلاة هذا تلبيس إبليس ليس صحيحا بل هنا يعني من قبيل الأمر بالمعروف والنهي عن المنكر عليه أن يوقظ صاحب البيت أن يوقظه للصلاة آه، بنحنحة باستئذان بقرع الباب فهذا ليس صحيح ف ثم يعني هذا كلام يعني حتى الآن يعني هناك البيوت في حمامات خاصة في قري يعني هذا الأمر يرتبه قبل المبيت إذا كان صاحب البيت ربما استئذانه صعب وينام في غرفة بعيدة أو كذا يرتبه قبل المبيت أن صلاة الفجر كيف أصليها كيف أتوضأ هل يوجد طريق إلى مثلا مكان الوضوء أو كذا فيرتبه قبل المبيت هذا كلام ليس صحيحا ليس صحيحا وعذر أقبح من ذنب نعم تفضل جزاك الله خيرا pitanje ovog brata Abdul Haka je glasilo pa kaže Assalamu alaikum šejh, rekao je brat, ako si musafir i kod brata si u kući, da li ti je dozvoljeno da odgodiš sabah namaz u drugo vrijeme, znači vrijeme kada nije sabah namaz, na primjer za vrijeme duha namaza, dakle nakon izlaska sunca. Ako se gazda kuće ne digne na sabah namaz, na primjer ako se uspava, nije ti dozvoljeno da ideš po njegovoj kući i e, zbog toga odgodiš namaz u drugo vrijeme. E, odgovor šeha Ebu Basira je bio da ovaj govor je netačan, da je nije sahih, i da je ovo dakle neispravna stvar, već je čovjeku obaveza da i to je govor e, onih koji žele da pobegnu, da pobegnu od namaza, da ne klanjaju. bila, pa kaže obaveza je čovjeku e, dakle da naređuje dobro i da odvraća od zla i da naređuje da probudi vlasnika kuće i da mu naređuje dobro e, a to jeste namaz u njegovo vrijeme. A sa druge strane ovakve stvari treba da se da se riješe prije samog e, konačenja, jel, dakle prije samog spavanja kod, određene osobe, dakle da se rije da li je to čovjek koji, se dakle igra sa namazom i tako dalje i tako dalje. E, u svakom slučaju šejh je ovdje rekao e, da ovaj govor nije ispravan i da nije, i da nije ni u kom slučaju dozvoljen. Jazakallahu hajren. Sljedeće pitanje jeste Dakle, ja ću opet, inša ta'ala, e, Abdul čuo si odgovor, da te nagradi. E, sljedeće pitanje jeste od Allahovoj, vojnik. Kaže, assalamu alaikum, pitanje za šeha. Moje pitanje glasi, da li je u islamu zabranjeno ono što danas neki nazivaju duhovna muzika i kakav je uopšte stav o muzici? Wallahi, dakle, mislim da ovo pitanje mu stan. El muhim, radi emaneta mi ćemo ovo prenijeti šehu Ebu Basiru, iako će se on možda i začuditi pa će reći Arabi kakvi su ovi ljudi u vašoj sobi, ne znaju šta je, da li da je, da je muzika haram, la haule vela kuvete ila bila. Taj šehana Basir barek Allahu fik hazel ah e, الأح kunjetu كنيته e, جند الله أو جندي, جندي لله فهو يقول السلام عليكم السؤال للشيخ آه، هناك يعني هل يجوز في الإسلام ما يسمى بموسيقى الروحانية وما هو حكم يعني في الإسلام بالنسبة للموسيقى فأنا سبحان الله أجبت لهذا الكلام وقلت له سبحان الله نحن نستهي من, من, من شيخ نسأله هذه الأسئلة يعني مع أن يعني حكم موسيقى في الإسلام واضحة ولكن يعني من باب الأمانة سنطرح عليك يعني نطرح عليك هذه هذا السؤال وجزاك الله خيرا لعل الأخ يعني يريد يسمع يعني كلامك جزاك الله خيرا السلام عليكم ورحمة الله بالنسبة للموسيقى يعني القول الراجح فيها أنها لا تجوز سواء كانت روحانية أم غير روحانية فما في عندنا يعني هناك هذه المسميات يفتعلونها ليبرروا باطلا المشروبات الروحية يعني الموسيقى الروحية فهذا كل كلام يسيء الروح تربية الروح لا تكون إلا وفق السنة نربي أرواحنا وفق السنة كما أمرنا الله وأمرنا الرسول صلى الله عليه وسلم أما أن نلتمس وسائل باطلة تحت عنوان تربية الروح هذا كلام لا يصح فالمعازف آه، محرمة لقوله صلى الله عليه وسلم كما في صحيح البخاري آه، يأتي زمان يحلون فيه الحرى والحريرة الحرى هنا الزنا والعياذ بالله والحريرة والمعازفة يحلون فيها كانت حراما فيحلونها ف وهناك أحاديث أخرى في, في هذه المسألة لكن الراجح القول الفصل فيها أنها لا تجوز ثم أنا يعني أستحسن من الأخوة الإدارة أن يعطوا الأولوية للأسئلة المنهجية ثم إن انتهت الأسئلة المنهجية آه، نلتفت حينئذ للأسئلة الفقهية يعني هذا الذي أفضله يعني الأسئلة المنهجية العامة التي يستفيد منها مجموع الإخوان هنا يكون هذا آه، آه، لها الأولوية ولها آه، وهذا أحسن فإذا انتهت الأسئلة المنهجية العامة الكبيرة هذه نلتفت حينئذ نعطي الأولوية للأسئلة الفقهية الفرعية ذات العلاقة بشخص السائل فكلما كان السؤال الإجابة عنه عام ويستفيد منها مجموع الحضور غيرهم من السامعين كلما كان هذا أفضل ويعطى الأولوية فلذلك أنا أرجو من إخواني القائمين في على الإدارة أن أن يحسنوا انتقاء الأسئلة المنهجية العامة الكبيرة فيعطوها الأولوية في الطرح فإن انتهت حينئذ نلتفت إلى هذه الأسئلة الفرعية والله تعالى أعلم والأمر إليكم إنما هذا مجرد آه، اقتراح فأنا هنا ضيف والضيف حدوده معلومة وجزاكم الله خير تفضل بسم الله الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله šejh je Hafizahullahu ta'ala rekao vezano dakle za pitanje muzike rekao je dakle da ne postoji u islamu nešto što se zove duševna muzika ili duševni napici to su samo dakle izmišljotine ljudi uh, odgoj duše je u sunnetu Allahovog poslanika alaihi salatu wasalam uh, Eh, i što se tiče muzike ispravan stav, dakle tako je on formulisao, eh, jeste da je muzika haram zbog mnogobrojnih dokaza i eh, govora učenjaka o tome, pa je spomenuo poznati hadis kada Allah ne kaže doći će vrijeme kada će ljudi ohalaliti meazik, dakle muzičke instrumente i ohalalit će zinaluk i svilu i još zbog drugih dokaza uglavnom šejh je dakle na kraju rekao da trebamo dati prednost pitanjima koji su dakle menheđske prirode, dakle koji govore o menheđu, dakle da tome damo prednost, ali dakle to je bio dakle njegov nasihat nama da dakle izaberemo prvo ona pitanja koji se vežu za menheđ i za svatanje vjere, dakle e, a onda sa ovim drugim, sa ovim drugim pitanjima, a ja bi ovom Allahovom vojniku, kako mu je Nikel, da, dakle, da o tome ima mnogih, mnogobrojnih predavanja i tekstova koja može jel, da, da pročita da nađe inša Teala. Tajb. Uglavnom, ja imam ovdje još jedno pitanje, inša Teala. Inače, meni je samo još ovo pitanje, dakle, došlo od nekog Sarajevskog, gdje kaže E, da li osoba koja je primila islam može reći osobi koja je primila islam da je nevjernik? Allah mu stan. Ja šehana Eba Basir barakallahu fik haza sail Hel يقول هل يجوز لمن أسلم أن يكفر شخصا آخر لمن أسلم jani رجل أسلم ثم قال لآخر الذي أسلم كذلك أنت كافر هل يجوز هذا أم لا تفضل شيخ بارك الله فيك للأخ السائل لماذا يكفره يعني أسلم لماذا يكفر مسلما هل التكفير آه، لعبة ما هي الأسباب التي تحمله على التكفير لا يجوز له أن يكفره إلا بموجب شرعي هذا حكم شرعي لا يجوز اللعب به لا يجوز اللعب به لا يجوز لمسلم أن يكفر مسلما إلا بموجب شرعي لأن هذه أحكام شرعية الحكم لله ليس لك ليس للأمور لهوى لمزاج لعصبية لغضب تقول له أنت كافر هذا هذا خطر كبير من من كفر مسلما فقد كفر من قال لمسلم يا كافر <coughs> عفوا من قال لمسلم يا كافر فقد باء بها أحدهما إما أن يكون صاحبه الذي كفره كافرا أو عاد التكفير على نفسه فتكفير مسلم كقتله كما يقول النبي صلى الله عليه وسلم تكفير المسلم كقتله مزلق كبير لا ينبغي أن يتجرأ عليه أي أحد إلا بموجب شرعي والموجب الشرعي أي إذا وقع هذا المعين هذا الشخص بالكفر البواح من غير مانع شرعي معتبر حينئذ ممكن أن وكان ذاك عنده علم بذلك فله أن يكفره أما غير ذلك لا يجوز هذه الأحكام شرعية لا يجوز الواحد لا يجوز للمرء أن يطلقها وفق هواه وفق مزاجه القضية تحتاج إلى تقوى لهذا أجيب عن السؤال ولو شاء صاحبه أن أتوسع أكثر لفعلت لكن هذا يعني ما يناسب قدر السؤال تفضل بسم الله الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله جزاك الله خيرا شيخنا E, uglavnom šejh je ovdje odgovorio dakle, na pitanje ovog sarajevskog pa kaže آه، Dakle, da li osoba koja primila islam može reći osobi koja je primila islam da je nevernik? Kaže, muslimanu nije dozvoljeno da proglasi drugog muslimana nevernikom, dakle da ga protekfiri. Nije mu to dozvoljeno. Zašto ga tekfiri? Ako a, e, postoji dokaz ili opravdanje, onda to naravno da je to dozvoljeno i da to može da uradi. Međutim, ako nema nikakvog dokaza da ga tekfiri, onda neka zna da je to od zabranjenih stvari, kao što kaže men kefere كفر مسلما فكأنما قتل ko protekfiri muslimana kao da ga je ubio, a sa druge strane kad kaže Allah, ko proglasi muslimana nevjernikom učinio je kufr. U svakom slučaju nije dozvoljeno da proglasi muslimana nevjernikom bez dokaza, pa je na kraju rekao dakle pitanje onako kako mi je postavljeno, ja sam tako i odgovorio da je postavio pitanje preciznije, dobio i precizniji i odgovor. Dakle, toliko što se tiče ovog, ovog sarajevskog. La haule ila Čujete li? E, dobro. Šehe Buteima, džezakallah odlično smo te slušali, jahi. Možda je nešto tamo prikazivalo da si blokiran, ali nisi bio blokiran, džezakala her. Znači, odlično smo se čuli. Evo, ja ću samo prosjediti šehu jedno pitanje, ako ima još nešto kod tebe, poslije ćeš ti ponovo da se uključiš ili da vidimo, evo i šeh Ebu Usama mi signalizira da se kod njega e, konekcija popravila. Pa ako nemaš protiv šejh e, Ebu Tejma, da posle ovoga prebacimo da je Busama pokuša sa drugim pitanjima, inšala. Doktore, gulišeš kod sebe. طيب شيخ الكريم جاءنا السؤال جاءنا السؤال وفيه كالتالي هل الصحيح أن الشيخ وأقصد ولم يذكر اسمك لكن الله أعلم أظن أنه يقصدك أنت يقول هل صحيح أن الشيخ يعتذر يعذر يعذر الناس الذين وقعوا في الشرك الأكبر وهم ينتسبون للإسلام أه، أعود فأكرر شيخي السؤال أه، هل الصحيح أن الشيخ يعذر أشخاص أو الناس أه جزاك الله خير أه، تفضل أخي شيخي Na, e, Znači, pitanje na koje će sad šejh odgovoriti jeste e, je li istina da šejh opravdava osobe koje upadnu veliki širk ako se pripisuju islamu? Je li istina da šejh opravdava osobe koje upadnu u veliki širk ako se pripisuju islamu? Tefadal šeha na alhamdulillah. الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله فيما يتعلق في بهذه في هذه المسألة مسألة العذر العذر بالجهل لو وقع المخالف أو الجاهل آه، في شرك حتى لو كان هذا الشرك شرك أكبر أقول كالتالي العذر مرده للعجز إذا حصل العجز نزل العجز بصاحبه كان عاجزا غير قادر على دفع آه، المخالفة أو ما قد جهل فيه مع بذله ومع محاولته على دفعه فهو عاجز لا يستطيع, لا يستطيع أن يدفع آه، الجهل الذي نزل به وبالتالي لا يستطيع أن يدفع المخالفة الشرعية التي وقع فيها فهو عاجز و فالعجز هنا يعذر صاحبه والدليل قوله تعالى لا يكلف الله نفسا إلا وسعها اتقوا الله ما استطعتم العجز خذها قاعدة قاعدة عامة العجز يرفع التكليف طيب. الشيخ الله نقرا ديو ga nagradio, znači na postavljeno pitanje e, odgovorio, znači ja ću početi sa onim što je on zadnje rekao, jel da? Šejh ima jednu knjigu al Udru bil džehli wa Ima jednu knjigu u kojoj pojašnjava pravila po pitanju džehra. Znači, e, knjiga se zove Al-Udhru bil džehli wa Znači, opravdanje neznanjem i uspostavljanje dokaza. I uspostavljanje dokaza. E, postavio je to nas je da se navratimo na tu knjigu da bi nam se e, pojasnilo E, pravilo o kojem je on ovdje govorio. E, jer on kaže, on kaže da e, pitanje koje je postavljeno, znači pitanje koje je postavljeno mora, mora se povratiti na ađez, to jest na nemogućnost ili nesposobnost pojedinca da se dokopa ili da se dočepa pravilnog odgovora po e, meseli, po ovoj meseli. Znači, on je rekao, al udru masdaruhu ađez. Znači, opravdanje, znači korijen opravdanja je šta? Ili baza opravdanja e, u nekoj meseli za čovjeka jeste šta? Al-ađez. Znači, njegova nesposobnost Znači njegova nesposobnost ili njegova nemogućnost da e, sazna, da sazna e, istinsko e, pravilni stav po dotičnoj meseli. Zato je rekao da šta? Da je ađez ili ta nemogućnost, ta nesposobnost pojedinca, šta to znači? To znači da pojedinac, kako šejh kaže, bude hajru kadirin ala reddi muhalefe. Znači da pojedinac bude nesposoban uzvrati na muhalefu, znači da uzvrati na ono pred čim se nalazi, a to pred čime se nalazi jeste, šta? To je, e, znači ono pred čim se nalazi je e, neispravno. Znači ovdje je jedna mala ususka, usulska rasprava. Jer šejh kaže, kako sam ga ovdje zabilježio, znači al-ađzu jerfe'u teklife an znači ta nesposobnost, jel da, ili ta, e, nesposobnost ili e, čovjeka, jel da, ili nemogućnost e, u kojoj se čovjek nalazi, uzdiže sa čovjeka uzdiže ili otklanja od čovjeka tu obavezu sa kojom je on opterećen. Jer gospodar kaže us'aha, Allah ne opterećuje čovjeka s onim što ne može podnijeti, međutim da odgovor ne bi bio zloupotrebljen e, znači samo do ovdje, šejh je na kraju rekao da el ađez, el ađez znači ta nesposobnost ili nemogućnost čovjeka e, da sazna istinski stav po pitanju ove mesele jeste ono što je on od učenjaka e, naučio i rekao je da ne zna da on ne zna učenjaka koji nije naglasio da je al-ađez znači nešto poput čovjeka znači ta nesposobnost ili nemogućnost naučavanja ove mesele e, jeste ono što je naučio od uleme, a to je da šta? Da ne možemo reći ili dati odmah sud za onog čovjeka koji je, koji se nedavno e, okanio kufra, jel da, koji se nedavno okanio kufra. Ove su mu mesele nejasne, ne možemo mu reći da je upao recimo u takvu vrstu širka a da je čovjek tek, e, da se čovjek tek e, okanio kufra i prihvatio vjeru gospodara subhanahu wa jer mu ova mesela nije jasna, ili, kako kaže Ulema, jel da što je šejh ovdje citirao, ili je to primjer čovjeka koji živi u nekoj napuštenoj zemlji, znači čovjek živi odvojen, znači odvojen od e, bilo kakve vrste ili od bilo kakve mogućnosti uspostavljanja komunikacije, kroz koju bi mu bilo omogućeno da šta da shvati i razumije ovu meselu, da shvati ili razumije ovu meselu, Allah najbolje zna. Allah najbolje zna. طيب تفضل شيخي أبو بصير تفضل لكن إن وقع في المخالفة عن جهل غير معجز يعني قادر على أن يدفع هذا الجهل وقادر على أن يتعلم أن يصل العلم أو العلم يصله لكنه لا يفعل ولا يتحرك ولا يبذل جهدا لدفع جهله رغم قدرته على ذلك فهذا قادر فمثل هذا لو وقع في الكفر أو الشرك أو أي مخالفة عن جهل لا يعذر لماذا أقول لكم لأنه قادر على أن يدفع هذا الجهل هو الذي أعرض عن العلم هو الذي انشغل عن العلم العلم متوفر له مبذول له يستطيع أن يصله لكن هو لا يحرك ساكنا نحوه فمثل هذا آه، لا يعذر بالجهل لو وقع في أي مخالفة سواء كانت هذه المخالفة شركا أو غير ذلك والله تعالى أعلم تفضل جزاك الله خيرا شيخنا وبارك الله فيك šejh je nastavio sa ovim odgovorom na malo prije postavljeno pitanje. Znači šejh je nastavio, jel me čujete šejhovi, braćo jel me čujete? Jer vidim ovdje, a čujete, e dobro. Znači šejh je nastavio sa odgovorom na postavljeno pitanje, te dodaje, međutim, ako je u pitanju osoba koja ne poznaje dotični hukam u dotičnoj meseli, a ta osoba je sposobna i u mogućnosti je da otkloni od sebe to neznanje ili nepoznavanje mesele, bez obzira da li je u pitanju mesela kufra ili širka, jednostavno ne želi da to osazna, ne želi da to osazna, kažemo da takav čovjek nema opravdanja po dotičnoj meseli. Kažemo da takav čovjek nema opravdanja po dotičnoj meseli. taj Teuhid kaže Huseine postavi mu moje pitanje na arapskom u čemu je problem. Ne znam koje je bilo pitanje. Ne znam zaista koje je bilo pitanje. Ne znam jer ne čitam ovdje na e, jer me malo to dekoncentrira. Znači ne želim da gledam šta ima na javi, e, zbunim se. Evo koje je pitanje, samo mi ponovite. Taj, evo čim vidimo pitanje, pročitat ćemo ga te Nikakvog problema nema. E, Šehev hajren inšala, nije nikakav problem, hajren inšala. Ebu Usame ili Ebu Tejma, te neka neko od vas preuzme to. Salamu alaikum wa rahmatullah. Braćo, kako me sad čujete? Ima li ponovo prekide ili se čuje malo bolje? Čujemo se, hajren, hajren, dobro. Znači, zamolio bi braću da sad trenutno ne šalju, dakle ništa meni na vama ova na prive, da ponovo ne bi ovaj zablokirao. Taj. الحمد لله الشيخ آه، آه، أبو بصير بارك الله فيك آه، عندنا سؤال حتى أجد لحظة فقط نعم السؤال من أخ زيد يا السلام عليكم ماذا تقولون تقولون في الشيخ أبو محمد المقدسي فقد كثر الكلام فيه بعض المشايخ يتهمونه بأنه خارجي أو بأنه رجل خطير فيحذرون شبابا منه فما رأيكم في شيخ أبو محمد المقدسي بارك الله فيكم قبل أن أجيب عن هذا السؤال آه، أقول في بعض الإخوان يبدو يكتبون باللغة العربية أو يحسنون اللغة العربية يخربشون بعض الأسئلة وبعض كذا فأقول كالتالي من كان عنده رغبة في الحوار باللغة العربية وأن آه، يتفاتح معنا في ال... فأنا موجود في غرفتي يعني لي لأن نحن غرفة في فلسطين آه، نتكلم الكل يتكلم باللغة العربية فليتفضل إلى هناك إن كان يعني أهلا للحوار أو للسؤال فليسمع لكن هذه هذا الوقت لإخواننا في البوسنة والهرسك وفي البلقان فبالتالي لا يزاحموهم فأنا معكم وأقصد إخواني الذين يحسنون العربية أنا معهم 24 ساعة موجود معهم في الغرفة الثانية غرفة فلسطين الكتاب والسيف على منهج السلف فبالتالي يعني إن كان عندك حاجة أو عندهم حاجة فنسمعها منكم هناك ونحاوركم هناك أما لا تزاحموا إخوانكم آه، في هذا الوقت فدعوا هذا الوقت لإخوانكم في في البلقان آه، هذه حصتهم فلا تزاحموهم عليها جزاكم الله خير آه، أرجو أن تترجم هذه الإجابة ثم أعود للسؤال الذي آه، تفضلت به وجزاك الله خير تفضل جزاك الله خير Braćo, prije nego što šejh odgovori na pitanje koje je postavio brat, šejh kaže da primijetio da ovdje određena braća barataju arapskim jezikom, E, pa kaže i savjet tu braću da kogod želi da razgovara, da postavi pitanje, želi da razgovara na arapskom jeziku, da šejh posjećuje sobu, znači imaju svoju sobu ovdje na Paltalku, e, Palestina, znači Palestina, e, otkucaj, dakle tamo oni koji verovatno znaju koji, koji znaju aske neka otkucaju kada uđu na paltar dole Palestina i naći tamo dakle sobu koju je spomenuo šejh, Allah mu dao svako dobro. Pa kaže šejh zamolava ovog braću da ostave priliku braći koji ne znaju dakle arapski jezik da ovdje razgovaraju, postavljaju pitanje šehu, a dakle braća koja znaju arapski jezik nekad znači e, potraže šeha u toj sobi, pa šeh je spreman i otvorenih prsa inša Allahu prima svaki, svako ovaj pitanje i svaki razgovor inša Allahu ta'ala, pa je šejh dakle, volio dovo ovo napomene, a sada će inša Allahu ta'ala odgovoriti na pitanje brata. Amma fima يتعلق بسؤال عن بالسؤال عن أخينا الشيخ أبي محمد المقدسي فك الله أسره أقول كالتالي الأخ الشيخ أبو محمد المقدسي من أهل العلم ومن أهل الاجتهاد ومن أهل الجهاد وممن ابتلوا في الله وممن ابتلوا في الله ونسأل الله عز وجل أن يتقبل منه علمه وجهده وجهاده اللهم امين لا أزكيه ولا نفسي على الله كل منا يؤخذ منه ويرد عليه كلامي الآن في الذكر لا يعني بالضرورة أن الشيخ فك الله أسره لا يخطئ أو لا يستدرك عليه أو ليس له كبوات لا ممكن الشيخ يخطئ في مسألة في نازلة في إطلاق ممكن هذا لو أردت أن تبحث في ثنايا كتبه الضخمة والواسعة قد تجد إطلاقا تضع عليه إشارة استفهام أو تجد آه، يعني حكما آه، أو إطلاقا أو قولا لك عليه تحفظ قد يكون فيه أخطأ آه، لكن الحمد لله قياسا لمجموع دقل الشيخ kaže الشيخ أبو محمد المقدسي Muhammed يعني al-Maqdisi od znanja, od ištihada, i džihada, borbe Allahom subhanahu wa ta'ala putu. Šehe kaže, jedan od onih koji je puno iskušavan na Allahom subhanahu wa ta'ala putu. Čak šta više kaže na kraju, da ne zaboravim ovaj dio, na kraju, na kraju svog govora kaže šejh da bih rekao da je on uh, jedan od ljudi koji je najviše iskušavan, ljudi ovoga pokreta, ovoga menheđa koji je najviše iskušavan Allahom subhanahu wa ta'ala putu, ne bih kaže slagao jer je on najviše uh, izlagan ezijetu on, njegova familija, rodbina i tako dalje. Pa je na kraju dakle šejh dobio Allahu subhanahu wa ta'ala da Allah subhanahu wa ta'ala ubrza njegov izlazak iz zatvora Talavita. Šejh dakle čim je na početku rekao, dobio je za njega Allah subhanahu wa ta'ala ubrza njegov izlazak iz zatvora E, taguta. Kaže, ja niti sebe, a niti nikog drugog ne hvalim kod Allaha subhanahu wa ta'ala u smislu niko od nas ne može garantovati ni sebi, a kamoli za drugog nešto pred Allahom subhanahu wa ta'ala. To je dakle ono što vidimo, što znamo, što čujemo, a što se dakle, suštinu, to svako od nas prepušta Allahu subhanahu wa ta'ala. Međutim, ih ovdje napominjem jednu bitnu stvar, a to je da šejh, kako je Muhammed al mahdasi tako kaže i mi sami i svako, od svakog se uzima i bacuje. Nema tog čovjeka, a da se ne uzima od njegova govora i da se odbacuje. Pa stoga pa sumnje da i šejh, to ne znači ovo što smo pohvalili šejha Abu Muhammed al-Mahdisija, hafiza Allahu ta'ala, to ne znači da šejh nema određenih grešaka, da nema određenih posrtaja, jer nema te osobe ako je nema određene greške i posrtaje. I stoga ako bi čovjek možda uzeo da iščitava neke njegove knjige, našao bi možda određene uh, ili pak općenite govore na koje bi možda sa rezervom stavio znak pitanja i tako Međutim, kada se kaže to u sa hajrom, E, koje daje e, šejh, doprinosi šejh na polju ove, dakle, dave, na polju ovog menheđa, to je ništa, dakle, spram njegova truda i spram onoga što radi za Allahovu subhanahu wa ta'ala Tako da je šejh po pitanju tih stvari od ahlul ištihada, od onih koji štihade, a poslanik sallallahu alihi vseleme je rekao po pitanju onih koji štihade, za hakima, dakle onoga koji štihadi, ukoliko ukoliko pogodi u meseli, to je istinu što se kaže, onda ima dvije nagrade, a ako pogriješi ima, ima jednu, ima jednu nagradu. Dakle, ovo je dakle u cilini, draga braća, što će spominje i pogled na sve šejih od svakoga se uzima i ostavlja, odvija, osim dakle normalno oslanika, salallahu alaihi wasalame. to je dakle ono što je šejh Hafizahullahu ta'ala e, imao reći po pitanju šejha Ebu Muhammeda el-Mahdisija, Allahu arafu, من سجون الطواغيت بارك الله فيك يقول جزء من العقيدة فهل هذا يعني أنه من انحرف عن المنهج فقد انحرف عن العقيدة فلو تفضلت أن تجيب على هذا السؤال dakle pitanje draga braćo konkretno u vezi menheđa šta je sa onim sa menheđa jer brat postavlja pitanje jer je akida dio menheđa pa da nam šejh pojasni šta je to menheđ i šta je sa onima koji skrenu sa koji skrenu sa sa menheđa تفضل شيخ جزاك الله خيرا الحمد لله الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وبعد آه، المنهج يعني يراد منه الطريق الذي ينتهجه الإنسان نهج طريقا فهذا الطريق بالنسبة له منهج ويطلق من يعني آه، المنهج الحق منهج الباطل فإذا أردت أن تعبر عن عن منهج باطل طريق تقول هذا منهج باطل أي طريق باطل دين باطل فالمنهج يعني يدخل فيه معنى الدين ويدخل فيه معنى الطريق و والطريقة كل هذا المعاني تدخل في معنى المنهج لكن ينبغي أن نقيده بالحق المنهج الحق الدين الحق أن المنهج يدخل فيه معنى الدين الطريق الذي يسلكه الإنسان في هذه الحياة ليحقق الغايات هل هو نهج صحيح هل هو نهج نفس النهج الذي كان عليه الأنبياء أم لا فهذا معنى المنهج وهكذا يعني يعني الدعاة والشيوخ يستخدمون كلمة المنهج فبمعنى أنهم المنهج الحق الذي كان عليه النبي صلى الله عليه وسلم آه، الطريق آه، منهج الأنبياء في الدعوة إلى الله فهذا هو المراد بكلمة المنهج لكن آه، إذا أطلقت بمفردها يعني غالبا يراد منها يعني أي التزام المنهج الحق منهج الأنبياء في الدعوة منهج الأنبياء في في العمل منهج الأنبياء في فيراد منها هذا المعنى أما يعني إذا أردت أن تدلل على معنى باطل تقول منهج باطل أي طريق باطل ينتهج أشياء باطلة آه، دين باطل وهكذا هذا هو المراد بكلمة المنهج والله تعالى أعلم بارك الله فيك Što se tiče dakle menheđa, ova riječ menheđ znači put kojeg čovjek slijedi. Koristimo ga kako za ispravan put, tako i da je neispravan, pa na primjer kažemo ovo je menheđ el haq, ovo je istinski menheđ, ovo je menheđ el batil, ovo je koji je neispravan i tako dalje. Koristi se dakle i za menheđ koji je ispravan i za menheđ koji je koji je neispravan. Ali u cjelini, dakle, kad se, kad se spomene ova riječ, riječ menheđ, onda se pod njom podrazumijeva ispravan menheđ. Dakle, kada u cjelini ne pojašnjavam da li se radi o ispravnom ili neispravnom menheđu, već samo kažemo menheđ, onda se ovdje sumnjiva pod ovom riječju ispravan menheđ, menheđ, put dakle, koji vodi ka Allahu subhanahu wa ta'ala zadovoljstvu, put koji jedili Allahovi vjerovjesnici salavatullahi wa salamuhum alihi. Stoga se dakle, kada se spomene u cijelini, u jeziku, znači put pravac, a dakle sa, što se tiče terminološke e, strane, menheđ označava put kojeg su slijedili Allahovi vjerovjesnici način koji, na, na koji su radili Allahove vjerovjesnici, menheđ kada je u pitanju dava, pozivanju Allahu subhanahu wa ta'ala vjeru, menheđ kada je u pitanju el amel, dakle rad za Allahu subhanahu wa vjeru, to je ono što razumijeva pod ovom riječju kada kažemo riječ, dakle, riječ menheđ. Barakallahu fik. Alhamdulillah. السؤال لم يكن واضحا كما ينبغي آه، كيف نعرف أن البلاء في المنهج كيف نعرف العلماء المبتلين هذا السؤال ليس واضحا آه، وليس واضح مراد السائل ما الذي يريده آه، تماما السؤال غير واضح لكن أجتهد أن أستخرج ما في بطنه من معان معذرة لذلك فأرجو أن أصيب في استنباط مقصده لأنه مقصده غير واضح في, في السؤال آه، يعني نحن نقول كالتالي أن من, من سار في, في هذا الطريق هذا المنهج الحق منهج الأنبياء في الدعوة إلى الله منهج آه، لا شك أنه سيصيبه آه، بعض ما أصاب الأنبياء من البلاء في الله من الأذى كما قال النبي صلى الله عليه وسلم أشد الناس بلاء الأنبياء ثم الأمثل فالأمثل فالأمثل وهكذا فيبتلى المرء على قدر دينه آه، وهذا النوع من البلاء يعني للتمحيص لرفع مقاماته الإنسان عند الله عز وجل آه، فبالتالي يعني هذا الطريق لا بد من آه، يعني يستشرف خوضه والمسير فيه أن يتوقع بعض الأشواك وبعض الحفر وبعض السهام تأتيه من هنا وهناك لأن هذا طريق الأنبياء آه، وكذلك جعلنا لكل نبي عدوا من المجرمين فما من نبي إلا, نبي إلا وله عدو وأعداء من المجرمين كان يجاهدهم وكانوا يواجهونه ومن خلال هذه هذه المدافعة بين الحق والباطل الباطل كان يحصحص الحق ويظهر الحق وتظهر كثير من معاني آه، الخير ف ثم أن هناك حديثا آه، قد صح عن النبي صلى الله عليه وسلم آه، أن رجلا قال له يا رسول الله إنني أحبك قال له النبي صلى الله عليه وسلم أتدري ما تقول قال له يا رسول الله إني أحبك قال له أتدري ما تقول يعني كلامك يعني كبير قال له يا رسول الله إني أحبك قال له النبي صلى الله عليه وسلم إن البلايا إن البلايا أسرع إلى من يحبني من السيل إلى منتهاه إن البلايا أسرع إلى من يحبني من السيل إلى منتهاه أي خذ حذرك كما أن السيل ينزل في صبب الشلال هذا آه، الكم هو سريع إلى منتهاه هكذا البلاء سريع إلى من يحب النبي صلى الله عليه وسلم ويسير على خطى النبي صلى الله عليه وسلم لأن يعني يعني هذا الدين لا بد له من نوع مجاهدة الجواب لم ينتهي لكن أكتفي بهذا القدر لتتمكن من الترجمة جزاك الله خير تفضل طيب čujemo se inšala. Dobili smo pitanje u kojem stoji. Znači dobili smo pitanje u kojem stoji kako da prepoznamo iskušenja, kako da prepoznamo učenjake koji su iskušavani, kako da postupamo prema ljudima koji nas u ime vjere gaze i napadaju. Znači ovo su otprilike dva ili tri pitanja u jednom pitanju, je tako? Ja sam ovo pitanje Šejhu postavio i mislim, mislim da sam malo e, pogrešno e, preveo pitanje, tako da je šejh rekao da mu pitanje nije sasvim e, jasno, da mu pitanje nije sasvim jasno, ali rekao je da će se potruditi da otprilike pokuša da pogodi, da odgovor s time što je naglasio da nije završio odgovor, znači on će nastaviti nakon ovog prevoda sa odgovorom. Šejh je rekao da oni koji su se prihvatili ove vjere, e, sunneta poslanika ali sratu sram, jel da, da moraju biti iskušavani, jel da, da moraju prolaziti kroz razne nevolje i nedaće, e, jer u, vjeri gospodara subhanahu wa ta'ala e, citirao je hadis poslanika sallallahu alaihi wa sallam u kojem stoji nasi ibtila'en al znači e, najvećih iskušenja su vjerovjesnici pa nakon toga oni poput njih pa ovi poput njih pa ovi poput njih jel tako i tu je naglasio da e, oni koji slijede put poslanika vjerovjesnika jer tako neće naići na ništa lako, već se treba spremati za teške i velike, za teške i velike izazove. E, nakon toga je citirao hadith u kojem stoji da je neki čovjek došao kod poslanika i rekao mu tri puta Ja Rasul Allah, inni uhibbuke Allahov poslaniće, ja te volim, i svaki put bi mu poslanik sallallahu alaihi wasallam odgovorio pitanjem etedri mate kul jesi li ti svjestan toga što govoriš da bi mu nakon trećeg puta poslanik alaihi sallam odgovorio zaista oni koji me vole iskušenja e, hrle prema njima brže nego li što voda ide prema svome vodopadu znači iskušenja brže jure ka čovjeku koji voli poslanika sallallahu alaihi wasallam nego li što ona uzburkana brza e, rijeka ide do mjesta e, vodopada gdje se sliva gdje se sliva e, nizvodno uz taj vodopad i šejh je nakon toga rekao da će, da će nastaviti sa odgovorom s time što ću ja pokušati da mu još malo sada pojasnim pitanje Alhamdulillah اختلف السؤال يا أبا إدريس الآن السؤال اختلف يعني صار في شق آخر غفر الله لك خير إن شاء الله أنا أجيب على قدر ما أسمع وعلى قدر السؤال فبالتالي معذرة لذلك فالآن جاء السؤال كالتالي كيف نتصرف مع أهل البدع والأهواء ممن ينسبون أنفسهم للعلم ومع أتباعهم الذين يجادلون عن الطغاة والظالمين هكذا السؤال آه، أقول باختصار بيننا وبينهم النصيحة بيننا وبينهم النصيحة بيننا وبينهم الكلمة الطيبة بيننا وبينهم الحوار لأننا نعتقد أن كثيرا منهم آه، يعني ضحايا الجهل وأنهم يعني قد غرر بهم وأنهم يعني يعني قد ضللوهم بعض أئمة السوء فبالتالي نصبر على من لمس لمسنا فيه آه، عنده أنه وقع بشيء من ذلك عن جهل وعن تقليد وعن آه، وأنه يحسب نفسه أنه ممن يحسن صنعا فمثل هذا نصبر عليه نعلمه ننصحه آه، نحاوره آه، إلا إذا لمسنا وهذا هناك فريق آخر منهم آه، عندهم كبر عندهم عناد يفعلون ذلك عن سابق إصرار يعني جعلوا من أنفسهم يعني جندا للطغاة يجادلون عن الطغاة يقاتلون دون الطغاة فهؤلاء لهم من العين الحمراء كما يقول المثل فلا شك أن مثل هؤلاء نجافيهم نقول لهم آه، أف لكم ولما تعبدون من دون الله إنا براء منكم لماذا تقولون لي لماذا أقول لكم لأننا لمسنا فيهم الكبر الكبر هو احتقار احتقار رد الحق واحتقار الخلق هذا هو الكبر لمسنا فيهم الكبر والعناد ثم لمسنا فيهم الرغبة يعني الجامحة في الذود والجدال عن الطغاة مثل هذا الفريق من الناس نعرض عنهم لكن من لمسنا فيه من عنده آه، أنه يحسن الاستماع يحسن الأنصات يحسن السؤال يبحث عن الحق فهذا نقبل عليه نميز بين من يسأل استرشادا وبين من يسأل فتنة نميز بين الفريقين فنقبل على هذا ونعرض عن هذا والسلف الصالح كانوا يفعلون ذلك كانوا يفعلون ذلك لذلك كان أرباب أهل البدع وأرباب أهل الأهواء يعتزلونهم لا يسمعون منهم شيئا لكن ضحايا هؤلاء كانوا يقبلون عليهم بالتعليم والتوجيه والترشيد إلى أن يعتدلوا و ويعني يلتزموا الصراط المستقيم يعني هذا بإيجاز آه، ما يمكن أن أقوله في في هذه الجزئية الهامة إذا كان هناك تفصيل تريدون أن نفصل أكثر ممكن أن نفصل أكثر لكن كما قلت لكم فأنا أجيب على قدر ما أسمع وعلى قدر السؤال وجزاكم الله خير طيب إن شاء الله أنت يا أخانا أبا آه، إدريس آه، تترجم إن شاء الله هذه الإجابة أنا أستأذنكم خمس دقائق فقط لو تأخرت قليلا أرجو أن تصبروا علي خمس دقائق وأعود إليكم إن شاء الله إن تأخرت أنتم ترتبون الأسئلة تستغلون هذا الوقت في ترتيب الأسئلة لكن أرجو أن تعطوني خمسة أو ستة آه، دقائق بارك الله فيكم وجزاكم الله خير تفضل يا طيب. أبا أدريس جزاك الله خير Dobro, braćo. Uh, hajren. Ja tražim prije svega halala od sve braće ovdje prisutnih. Prije svega tražim halala od braće koji su ovdje večeras došli da nešto nauče Allahovi subhanahu wa ta'ala vjeri. Braće koje su i sestre koje su ovdje večeras došli da se druže sa nama iz želje da saznaju nešto novo Allahovi subhanahu wa ta'ala vjeri i da se druže sa učenim ljudima. Jer tako, tako mi Allaha ovo nam je kako potrebno. da se družimo sa učenim ljudima i da postavljamo pitanja. Što se ti, ja tražim dakle halala od braće koji su i sestara koji su ovdje, a ako im ovi dakle drugi ljudi ne daju mira svojim pitanjima i koji u stvari svojim pitanjima samo želi provokaciju, žele provokaciju i ništa drugo, iako im je dobro poznat stav šeha po pitanju određenih stvari, po pitanju mesela, određenih akajskih mesela i tako dalje i tako dalje. Stoga, još jednom rekao, tražim halala od onih koji su iskreno došli ima Allaha subhanahu wa ta'ala da ovdje slušaju zbog uznemiravanja ovih ljudi, a e, mi smo ovaj udovoljili šihu da se maknu crvene, ali su to nažalost neki ovaj iskoristili da naprave ovdje haos, u, sobi, ali bil hajr e, qadar Allahu wa maša Dok se šejh ne vrati. Dakle, ova braća, imamo nekoliko pitanja od strane braća od strane braće i sestara vezano za meselu udr bil i pitanje je postavljeno dakle šejhu, pravdanje neznanjem. Ja sam dakle čitao knjigu šejha koju je spomenuo i daću dakle inša Allahu tala sebi za pravo da još jednom pojasnim dakle ljudima koji postavljaju pitanja u vezi, u vezi ove mesele. Dakle, šejh je na stavu, drag ga braćo, Ebu Basir, Allah mu dao svako dobro, je na stavu da se čovjek opravdava onaj ko upadne u kufr ili pa u da se opravdava ukoliko se radi o onim osobama, o onim ljudima koji nisu u stanju da od sebe odstrane svoje neznanje. Ili pak drugim riječima, šejh Bosir, hafivahullahu ta'ala, opravdava e, džehlom, neznanjem, one ljude koji upadnu u širk u tri situacije. Situaciji kada čovjek tek prihvati islam, kada se radi odakle ljudima koji su tek prihvatili, koji su tek prihvatili islam, i kao dokaz, dakle, zato navodi hadis o zatu al Hadis o zatu al-anvar smo, dakle, ranije govorili na predavanjima. Zatim onoga koji živi daleko od muslimana, koji živi daleko od odakle muslimana, živi u nekoj zemlji, u nekoj zajednici, tako dalje, gdje nema muslimana, ne kontaktira sa njima i tako dalje. I treća situacija, a to je kada čovjek živi u pustinji. Živi dakle negdje daleko u pustinji. Šejh dakle u ove tri situacije, govorim dakle o stavu šejha, šejh u ove tri situacije opravdava onoga ko upadne u kufr ili da širk onome dakle ko je došao sa a, riječima šeharetom la Muhammadu Rasulullah, a zatim nakon toga uradio dakle nešto od kufra ili širka. U ove tri situacije šejh dakle opravdava draga tri situacije. Stoga dakle ako ovo spustimo na naše stanje i naše područje, dakle šejh ne opravdava jer se kada je u pitanju naše stanje i naše područje ne, osim ako se radi onima koji su tek prihvatili islam, dakle šejh ne opravdava jer postoji način da se odstrani neznanje, a šejh vam je rekao ako čovjek nije u stanju da odstrani neznanje, onda ga tada opravdava, a s obzirom da na našim stvarima postoji mogućnost, i kako velika mogućnost da čovjek kod sebe odstrani e, neznanje, da odstrani neznanje, pa ga nakon toga ne ostranjuje, dakle ne opravdava se. To je što se tiče dakle mesele udra bil žela kod šejha Allahu ta'ala, Allah mu dao svaku dobro. S druge strane, imate drugu skupinu, skupinu šejhova koji kažu daju takvoj situaciji, daju takvoj situaciji i ove tri situacije kada čovjek upadne u, u širk, požavanje drugog mimo Allaha subhanahu wa ta'ala, da čovjek ime dobija ime mušrika, da time dobija ime mušrika, a zatim ako nad njim nije uspostavljen dokaz, onda će E, protiv takvog dokaz biti uspostavljen na sudnjem danu. To je dakle stav druge skupine šejhova e, i to je ono što smo draga, dakle, dakle draga braćo, mi e, uzeli od ove druge skupine šejhova. Dakle ovdje se radi o razilaženju u ovoj meseli kada su pitanju ove tri situacije između dakle ovih naših šejhova koji mi dakle slušamo i za kojima se povodimo i slijedimo. Mi smo dakle od ova dva stava odabrali stav onih dakle koji kažu da se i u te tri situacije čovjek ne opravdava već da dobija dakle ime mušrika ali ako protiv njega nije uspostavljen dokaz nije uspostavljen dokaz, takav dokaz će biti uspostavljen, protiv, protiv njega će biti uspostavljen dokaz kod Allaha subhanahu wa na sudnjem, na sudnjem, e, na sudnjem danu. To je što se tiče dakle, ove mesela uzra bil ja sam dakle samo iskoristio ovo vrijeme da se ponovo ne bi ponavljala ov pitanja oni koji su da saznaju šta je mišljenje dakle, dakle šeha Abu Basira, stav šeha Abu Basira u ovoj to je dakle stav šeha Abu Basira, Allah mu dao, Allah mu dao svako dobro, Allah mu dao svako dobro. E, taj. Taj. Hajr. Bil hajr, draga bil hajr. Da Allah uputi sve one koji žele uputu, a što se tiče onih koji žele provociranje, dakle, evo, braća se već braća se pozabavila njime, Allah im dao svako dobro. Barek Allahu fikum. Dobro, eh, imamo dosta, draga braća, pitanja. Ja, imamo dakle veliki broj pitanja, kao što i sami vidite, šejh je tražio da eh, se odaberu određena pitanja koja se vežu za eh, koja se vežu za menheđ, pa pokušavam dakle, da od tih pitanja odaberemo pitanja koja se koja vežu, dakle, za, za tu temu. Ne. Sve mi smo krenuli redom, e, po Amma, krenuli smo da redom postavljamo pitanja, ali dakle šejh je tražio da se odaberu pitanja o menhežu, pa smo istog razloga dakle počeli da odabiremo pitanja, a ja sam rekao krenuli smo redom i da nije šejh tražio, postavljali bi redom e, sva pitanja. čujete khair خير شيخ أبو سام Odlično. Znači, ne želimo da se ponavljamo, ali ahi ja sam na online. Znači, ja sam na prive otvoren. Jesam i otvoren sam god želi, slobodno, evo već, mi neki šalju e, tople pozdrave i, i želje i tako dalje i tako dalje. Jel da? A oni koji žele da postave pitanje slobodno, ja sam online greška je bila kod mene, neko čeha, znači greška je bila kod mene, neko čeha. Kada sam mu pojasnio pitanje, šejh je onda rekao da se sad, da, da je pitanje drugačije nego što sam ga prvi put postavio i da će svakako odgovor biti drugačiji nego što je on prvi put odgovorio. Te je rekao da između nas i onih koji nas napadaju u ime vjere i okrivljavaju nas da smo E, ovi ili oni, jel da, šeh kaže, ukoliko su u pitanju dobri ljudi, iskreni ljudi koji žele da e, nauče vjeru, i koji samo prenose ono što im drugi namjeću kao zaključak, Šej kaže sa takvim ljudima se treba obhoditi e, pravedno, između nas i njih je lijep nasihat, lijepo obhođenje, sve u cilju jel da, da im se pojasni istina jer su oni de facto de facto nečije žrtve nečije žrtve i to je jedno dva tri puta već ponovio međutim kaže ako su u pitanju ljudi koji su svjesni onoga što rade koji e, bespoštedno i bespogovorno brane ta gute i njihovu politiku i svjesno se bore protiv e, ove e, blagoslovljene e, dave, znači šeh je rekao, na njih ćemo samo gledati crvenim očima, jel da? Znači, na njih ćemo gledati ili bukvalno da prevedemo ono zajapurenog lica, jel da? I njima ćemo reći ufin lekum, joj vama i onome što vi obožavate mimo Allaha zbog e, perfidne i namjerne politike rušenja e, dave teuhida, je sunneta poslanika sallallahu ta'ala alaihi wasallam. Znači, šejh nas je savjetovao, prihvatili smo, znači pored šta god se bude pisalo ili napadalo, mi nećemo staviti crvene fesove, jer želimo da ispoštujemo e, želju našeg poštovanog šeha jer on je učenjak, a nama muslimanima je obaveza, nama muslimanima je obaveza da mi e, slijedimo i budemo pokorni našim, našim učenjacima. Ajva, ahlan wa sahlan e, bike thanijen šehil kerim. Ebu Same ili Ebu Tejma, ako imate pitanja, preuzmite. هناك سؤال من أحد الإخوان فيما يتعلق بالمنهج أرجو أنك سمعتني يا شيخ يعني ينقطع الصوت أرجو أنك سمعتني Znači, pitanje dakle bilo, draga, draga braća, u vezi onih koji smatraju dakle da ovaj menheđ, ova dava dakle treba ići putem parlamenta, putem stranaka i tako dalje. To je dakle pitanje bilo za šeha. Da Tafadala ja šeha Jazakallah. Alhamdulillah. Alhamdulillah Rabbil Alamin. لا حول ولا قوة إلا بالله الله المستعان الله المستعان على ما يصفون يعني هؤلاء مساكين يعني كأنهم يقولون لا طريق لقيام دولة الإسلام إلا عن طريق الشرك هل كان هذا هو طريق الأنبياء؟ هل هذا كان هو طريق محمد صلى الله عليه وسلم؟ عندما يقول لا طريق إلا كذا حينئذ أنكروا طرق طريق النبي صلى الله عليه وسلم وحصروا الطريق والخلاص في هذا الطريق الشركي المحفوف بالمزالق العقدية الذي مفاده التحاكم للشعب ولإرادة الشعب ولإرادة الأكثرية وهذا الكذب المنبثق عن هذه اللعبة الخبيثة فبالتالي آه، هؤلاء واهمون مخطئون إذا أردت أن ترحمهم تقول جاهلون إذا أردت أن ترحمهم تقول عنهم جاهلون لكن نعود ونسأل هل آه آه هذا هو طريق النبي صلى الله عليه وسلم لما مسيلم الكذاب ارتد عن الإسلام هو وإسنائي مكة والمدينة والطائف ماذا كان الحل عند أبي بكر الصديق وكبار الصحابة هل صناديق الاقتراع والانتخابات من يريد مسيلم الكذاب ومن يريد أبا, بكر الصديق أم كان الحل عنده هو السيف لو كان الحكم للأكثرية ولصندوق الاقتراع كان مسيلم الكذاب هو الذي يفوز فبالتالي هذا كلام باطل هذا كلام باطل يقولونه لكي يهربوا من القيام بالواجبات الشرعية لكي يتهربوا من التكاليف الشرعية يريدون طريقا سهلا لا يترتب عليه تبعات وتكاليف ولا تضحيات ولا عمل ولا بذل ولا جهاد هؤلاء أن لهم أن يصلوا أن لهم أن يصلوا الجواب لم ينتهي لكن أكتفي بهذا القدر لي لتتمكن من الإجابة وجزاك الله خير تفضل بارك الله فيك يا شيخي Dakle, šejh je kao što, sami, kao što ste sami čuli, otpočeo sa dovom la havla wa la kuvvata illa billah i nakon koje, dakle, vam je i odgovor, dakle, verovatno jasan, a ostaje samo spomenem ono što je šejh rekao. Uh, kaže, ovi na ovakav način, oni koji to govore, kao da govore da se ne može uspostaviti islamska država osim putem širka. To je dakle laž na Allaha subhanahu wa ta'ala i na Allahova poslanika sallallahu alaihi wa sallallahu alaihi wa Ovakvi ljudi, oni su kaže mesakin, oni su mesakin. A ako hoćeš kaže u najvišu ruku da im se smiluješ, onda da kažeš džahilun, da su neznalice, da su neznalice. Ovi ljudi dakle ovim svojim postupcima žele da e, pobjegnu. Ovim svojim postupcima žele da pobjegnu odakle suštine stvari, odakle teškoće bremena koje proizilazi iz ovog menheđa i iz ove dave, žele dakle neki drugi put, ne žele dakle put džihada i tako dalje i tako dalje. Kada se Musailem el-Kezab, koji je za sebe e, koji je sebe proglasio Allahovim poslanikom, kada se odmetnuo on, i ne samo on, već dakle e, sva mjesta, mimo tri mjesta, mimo Mekke, Medine, Tajfa i tako dalje, e, kako je bilo rješenje i kakav je bio postupak, Ebu Bekra radijallahu anhu kaže šejk da li je Abu Bekr radijallahu anhu postavio one kartone ili pak one kutije za glasanje i rekao hajde da glasamo ko je za Musailemu al kezaba a ko je za Abu Bekr radijallahu anhu ili je pak odgovor Abu Bekr radijallahu anhu bio esejb, a to je a to je sablja. Kakav je dakle bio postupak Ebu Bekra radijallahu anhu u ovakvoj dakle u ovakvoj situaciji. Stoga ti takvi, oni koji ovo govore, oni su obmanuti. Oni su obmanuti jer je to put koji je dakle okružen opasnim akaijskim posrtanjima. Ovaj dakle put kojeg oni zagovaraju, kaže ših, on je dakle okružen opasnim akaijskim, kajskim posrtanjima. Jasan je menheđ Allahova poslanika sallallahu alaihi vseleme i kako i na koji način je Allahov poslanik sallallahu alaihi vseleme uspostavio, uspostavio dakle, e, državu, to je dakle u cjelini odgovor od šeha, šeh će nastaviti sa odgovorom, ali dakle to je u cjelini odgovor, iako dakle nešto zaboravim pošto je e, odgovor dakle duži od strane šeha, tražim dakle tražim halala od vas. Tafadale šejh Kerim akmil al-jawab. كما قلت لكم هم يستعذبون هذا الطريق لأنهم وجدوه سهلا وجدوه سهلا لا يترتب عليه تبعات والنبي صلى الله عليه وسلم أشار لهذا سبحان الله سبحان الله النبي صلى الله عليه وسلم أشار لهذا خط خطا طويلا خط خطا طويلا ثم خط على جنبات هذا الخط خطوطا قصيرة مغرية على رأس كل طريق يعني شيطان يزين للناس دعاة دعاة باطل يزينون للناس أن هلموا إلينا الطريق قصير فمن أجابهم قذفوه في النار ثم تلا النبي صلى الله عليه وسلم قوله تعالى وأن هذا صراطي مستقيما فاتبعوه وأشار إلى الخط الطويل وأن هذا صراطي مستقيما فاتبعوه ولا تتبعوا السبل السبل القصيرة المغرية فتفرق بكم عن سبيله أي عن سبيل الله هذا الصراط المستقيم اهدنا الصراط المستقيم دون تلك السبل في كل صلاة نحن نقول اللهم اهدنا الصراط المستقيم اهدنا الصراط المستقيم صراط الذين أنعمت عليهم من الأنبياء والصديقين والشهداء والصحابة فهذه من الطرق الملتوية والنبي صلى الله عليه وسلم أشار لهذا وحذرنا قال من أجابهم قذفوه في النار فهم يزين الشيطان لهم أن, أن هذه طرق قصيرة بإمكانك يعني أن تصل إلى دولة إسلامية ب يعني فقط تضع هذه الورقة في الصندوق يعني بعض الشيوخ الذين يعني يكذبون على الناس ممن هم مغرمون بهذا الطريق الباطل يقول للناس تريدون دولة إسلامية قالوا نعم قال فقط امسكوا هذه الورقة اكتبوا نعم لفلان لا لفلان ثم ضعوها في الصندوق غدا تأتي الدولة الإسلامية انظروا هذا الضحك على الناس لهم الآن يلعبون مع هذه الديمقراطية أكثر من مئة عام أكثر من خمسين ستين عاما وهم يمارسون الكفر ويقارفون الكفر مع ذلك لم تأتي دولة ولا دويلة بل المسلمون من سوء إلى أسوأ وأعني هؤلاء الذين ساروا في هذا الطريق من سوء إلى أسوأ نسأل الله السلامة الجواب واسع ممكن أن نتكلم كثيرا في هذه الجزئية لكن نكتفي بهذا القدر جزاكم الله خير وممكن أن نتكلم أكثر لكن أعطي فرصة لأخي آه، آه، <coughs> أبي أسامة أن يترجم جزاه الله خير تفضل يا أبا أسامة تفضل بارك الله فيك يا شيخ الكريم Ovi ljudi koji e, žele ovaj put, put dakle, kojem oni pozivaju, odabrali taj put zbog toga što ga smatraju lahkim, zbog toga što ga vide lahkim. Oni ne žele, oni ne žele težak put, dugačak put. Allah poslanik sallallahu alaihi wasallam kao da je e, kao da upravo ukazuje na ovu stvar. Šejh ukazuje na hadis kada je Allah poslanik sallallahu alaihi selem povukao jednu pravu liniju, dugačku dakle pravu liniju. zatim nakon toga rekao ashabima, ovo je pravi put. Zatim nakon toga šejh je pored ovog puta, poslanih e, poslanik sallallahu alaihi wasallam je pored ove duge linije povukao kratke linije sa strane. Pa je rekao, a e, ovo, su dakle putevi zablude, na svakom od njih stoji šetan koji pozva dođi. Pa zašto je poslanik sallallahu alaihi dakle povukao ove kratke, ove kratke dakle crte. Dakle, išareti poslanik sallallahu alejhi ve da je ovaj put, put dakle koji vodi ka uspostavljanju islamske države, put koji vodi ka Allahu, da je to dakle dugačak put, nije lahak put. A šejtan obmanjuje ove ljude. kada stoji na ovim kratkim putevima, ovim kratkim crtama koje je povukao Allah poslanik sallallahu alejhi ve šejtan ih obmanjuje i kaže: "Dođi ovdje, put je lahak, put je dakle kratak." kao što nažalost kaže rade određeni šejhovi, kao što nažalost rade određeni šejhovi koji govore e, glasačima želite islamsku državu, Kažu da, pa im oni kažu, na vama nije ništa osim samo da zaokružite taj i taj dakle, broj, tu i tu stranku, zatim nakon toga da dođeš do glasa kutije i onda sutra dolazi, kaže, islamska, dolazi islamska država. Subhanallah kaže, pogledajte kako i na koji način se ismijavaju ljudima. Kako i na koji način se ismijavaju ljudima. I evo više od 50 godina, a oni ni uradili ništa. Ne da nisu, u, ne da nisu uspostavili državu, nego nisu uspostavili ni državicu. I naprotiv, stanje muslimana nije se uopšte pravilo na ovaj način, niti se pak stanje onih koji slijede ovaj put popravilo, već nasuprot njihovo stanje iz dana u dan je sve gore i sve i sve gore. Njihovo dakle stanje je iz dana u dan sve gore i stoga dakle, ovaj put, to je taj dakle pravi put za kojeg mi imamo subhanahu wa ta'ala svakog dana u svakom namazu da nas uputi na njega. Kada kažemo ihdina sirata al-mustaqim u fatihi, uputi nas na pravi put, na put onih kojima si ukazao svoje blagodati od vjerovjesnika, od dakle šehida, od ashaba i tako dalje, a ne na put oni na koji se se rasrdio i koji su i koji su dakle zalutali. Stoga dakle ovaj put, draga, draga braćo, kako spominje šejh, crta dakle predstavlja dugačak put i dakle neće se ostvariti, neće čovjek ostvariti ono što se traži od njega, osim dakle nakon sabra na ovom dakle dugačkom putu i rada po menheđu Allahova poslanika, po menheđu Allahova poslanika sallallahu alaihi wa sallame. E, o pitanju je kaže šejh ima još do toga da se govori, evo šejh dakle e, želi da nastavi. Da fadal šejh. أعود فأقول ليرونا أين أقاموا هذه الدولة لهم أكثر من خمسين سنة وهم يقامرون يلعبون بالميسر يقامرون بدينهم ويقامرون بعقيدتهم أكثر من ستين سنة في العالم كله آتوني بتجربة من هذه التجارب أثمرت دولة إسلامية تحكم بالإسلام آتوني مثلا واحدة هذا لا يمكن لا يمكن لا يمكن الشرك ينبثق عنه توحيد الشرك يفرز توحيدا هذا مش ممكن التوحيد يأتي من أحضان الشرك هذا مش ممكن هذا مش ممكن هذا كلام نظري غير واقعي إنما هو فقط للهروب من التكاليف هذه واحدة الأمر الآخر الذي نقوله أن هذا القول فيه تكذيب للقرآن الذي نص في آيات عدة أن الكافرين وأن الآخرين لن يرضوا عنك حتى تتبع ملتهم لن يرضى عنك اليهود ولا النصارى حتى تتبع ملتهم لا يزالون يقاتلونكم حتى يردوكم عن دينكم إن استطاعوا لا يزالون تفيد الاستمرار وهم يقاتلوننا في كل مكان حتى يردوننا عن ديننا حتى يمنعوننا من قيام دولة الإسلام هم الآن يقاتلون الطالبان في أفغانستان لماذا؟ جيشوا جميع الدول الأوروبية أكثر من سبعين دولة من دول العالم الصليبية وغيرها اجتمعوا على دولة الطالبان وحاربوا الطالبان لماذا؟ من أجل ماذا؟ الديمقراطية والحرية من أجل لكي يمنعوا المسلمين من أن تقوم لهم دولة لكي يمنعوا المسلمين من أن تقوم لهم دولة تمثلهم أو تتكلم باسمهم أو تحكم بما أنزل الله لا يزالون هذا مصداق قوله تعالى لا يزالون يقاتلونكم حتى يردوكم عن دينكم إن استطاعوا فأنت عندما تقول نحتكم إلى صناديق الاقتراع أنت ترد وتبطل كل هذه الآيات وتكذب كل هذه الآيات ونحن نقول صدق الله وكذبتم وكذبت معكم صناديق الاقتراع صدق الله وكذبتم وكذبت معكم صناديق الاقتراع صدق الله العظيم وكذبتم وكذبت معكم صناديق الاقتراع تفضل بارك الله فيك جزاك الله خير E, Šejk nastavlja dakle sa svojim odgovorom na pomenuto pitanje u vezi dakle e, sljeđenja puta demokrije i parlamenta za uspostavljanje islamske države. Pa postavlja pitanje onima koji slijede, žele ovaj put. Kaže, pokažite nam teoretski gdje je to što vi tvrdite evo 50 godina pozivate, više od 50 godina pozivate u ovu stvar, gdje je to dakle u prsi? Gdje, šta ste ostvarili kada je u pitanju praksa? Gdje je ta država za koju se vi zalažete, koju vi pozivate, za koju se borite i tako dalje? I tako dalje. Dakle, niste ostvarili ništa od toga, već kako reče šejh prije ovoga, njihovo stanje je iz dana u dan sve gore i gore. Kako može, kaže, da iz širka proističe, da širk proizvede teuhid? Kako je moguće da nešto dakle, što je širk, da proizvede teuhid? Kako dakle možete putem ovih stvari koje su širk, da iz njih dakle nakon toga da to rezultira teuhidom uspostavljanjem islamske, islamske žave? Dakle ovakav govor kaže šejh, on je neispravan i nelogički, logično ako gledamo, a da ne uzimamo u obzir šerijat. Kada, ne bi uzimali u obzir dakle šerijat. S druge strane, Allah subhanahu wa ta'ala nas je obavijestio nevjernicima da će se oni uvijek boriti protiv nas, pa kaže Allah subhanahu wa ta'ala, la dakle, Ova, ova, ove riječi, uvijek će se boriti da, i ih tako najbolje prevedemo.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 Zašto se bore protiv talibana? Da bi doveli e, zbog demokratije? Ne, već zbog toga kako bi spriječili da muslimani ostvare, da osnuju svoju državu, da imaju islamsku državu koja će suditi po onome što je Allah subhanahu wa ta'ala objavio. Istog razloga oni sakupljaju svoje snage kako muslimani ne bi uspostavili svoju zemlju, kako ne bi imali svoju riječ, kako ne bi imali svoju državu i kako ne bi imali Allahu zakon po kojem bi, po A ovi dakle žele da putem, da putem ovih glasačkih ostvare to, kažemo im, istinu je rekao Allah, a slagali ste vi i sa vama zajedno glasaške kuje, istinu je rekao Allah subhanahu wa ta'ala, a slagali ste vi i zajedno sa vama glasačke kutije, već sve ovo predstavlja sa e, bježanje od dakle odnošenja šarijatskih tekalifa, šerijatskih obaveza koje dakle proističu draga braćo iz ovog iz ovog menheđa. Barakallahu fika tafadhal. Jazakallahu الحمد لله آه، كما قلت لكم هذا موضوع آه، يعني كبير ممكن أن نتكلم عنه كثيرا نحن آه، ألفنا كتابا في رد على هذه الشبهات وعلى هذا المنهج لنا كتاب اسمه حكم الإسلام في الديمقراطية والتعددية الحزبية يزيد صفحاته عن 450 صفحة فرد على هذا المنهج ورد على هذا السؤال فمن كان يعني يجد طاقة في أن يراجعه وعنده المقدرة على مراجعته فليفعل لكن يعني اعلموا أقول لكم أن أي نسيان لحظ من حظوظ الدين وأداه إلى التفرق والتنازع والضعف الدولة والأمن والأمان نعمة الاستخلاف في الأرض نعمة لا يعطيها الله عز وجل إلا لمن دخل في طاعته وعبادته وتوحيده ما عند الله يطلب بطاعته لا يطلب بمعصيته قال تعالى وعد الله الذين آمنوا منكم وعملوا الصالحات ليستخلفنهم في الأرض خلافا وليمكنن لهم دينهم الذي ارتضى لهم تمكين وليبدلنهم من بعد خوفهم أمنا بعد الخوف أمن كل هذا الخير كل هذا العطاء مقابل ماذا يعبدونني لا يشركون بي شيئا يعبدونني لا يشركون بي شيئا كل هذا العطاء مقابل يعبدونني لا يشركون بي شيئا نحن لا بد من أن ننتبه لهذا أن الاستخلاف والتمكين وال وال والأمن بعد خوف لا يمكن أن يتحقق لنا إلا إذا حققنا هذه العبارة يعبدونني لا يشركون بي شيئا أما أن نلتمس الخلاف والتمكين والعزة وال عن طريق الشرك والمعاصي فهذا وهم وهذا باطل وما عند الله لا يطلب بمعصيته ما عند الله وما بيد الله لا يطلب بمعصيته وإنما يطلب برضاه ويطلب بطاعته نعم تفضل الإجابة لم تنتهي بارك الله فيك شيخ nastavlja sa svojim odgovorom, dakle, draga i kaže da je ovo duga a, a, ova mesela, da se o njoj može opširno govoriti, a i sam šejh je napisao knjigu na ovu temu, a to je dakle propis islama vezano za e, demokratiju i za, i za partije, to je dakle jedna povelika knjiga, draga braćo, čiji dakle broj stranica pri e, neki dakle 400 do 500 stranica, oko 500 stranica da ima ova knjiga e, šejha. Ali kaže šejh ja na kraju napominjem jednu stvar, a to, to je da je ono što je kod Allaha subhanahu wa ta'ala da se to ne može ostvariti masijetom, grijehom prema Allahu subhanahu wa ta'ala. Nema sumnje da je el istihlal ili pak namjesništvo na zemlji, el smijenost wal eman smirnost i sigurnost, jedan od nijemeta Allah, jedan od Allahu subhanahu wa ta'ala nijemata kojima Allah, kojima, koje Allah subhanahu wa ta'ala daje onome kome on hoće od, njegovi, od njegovih robova. Zato vidimo da Allah subhanahu wa ta'ala kaže da je Allah jalla wa ala obećao onima koji vjeruju i koji čine dobra djela, da će ih učiniti namjesnicima njih. Radi čega? Kako bi, dakle, Allaha obožavali, kaže Allah subhanahu wa ta'ala, ne obožavali i ne činili mi širk. Dakle, sav ovaj dar koji spominje Allah subhanahu wa ta'ala, elistihla stihla, davanje dakle namjesni na zemlji. I sve ovo Allah subhanahu wa ta'ala daje radi čega? Radi toga da ljudi obožavaju Allaha subhanahu wa ta'ala i da mu ne čine i ne širk. Stoga ono što se nalazi kod Allaha subhanahu wa ta'ala se mora tražiti na halal način, na ispravan način i ne može se ono što je kod Allaha subhanahu wa ta'ala tražiti na način koji je neispravan i na način koji je koji je haram i šejh im nešto dakle da doda vezano za, vezan za ovo pitanje. Tafadal ja šejh Abu Said. قال تعالى قال تعالى ومن الذين قالوا إنا نصارى أخذنا ميثاقهم أي على ما قالوا فنسوا حظا مما ذكروا به نسوا أعرضوا وفنسوا حظا مما ذكروا به ماذا كانت النتيجة فأغرين بينهم العداوة والبغضاء إلى يوم القيامة فأغرين بينهم العداوة والبغضاء إلى يوم القيامة نسوا حظا من الدين النتيجة والعقوبة كانت هذه هذا مثل ضرب للمسلمين ليس للنصارى يعني آه، كل حلوة ولنا كل آه، آه، كل كل مرة ولنا كل, كل, كل حلوة لا أي إذا وقعتم يا مسلمون بما وقع به النصارى فنسيتم حظا من حظوظ الدين حظا من حظوظ التوحيد النتيجة ستكون هذه فأغرينا بينهم العداوة والبغضاء لذلك هؤلاء الذين سلكوا هذا الطريق طريق الديمقراطية وطريق الانتخابات هم في تفرق بعد تفرق وتمزق بعد تمزق وتشتت بعد تشتت الحزب ينقسم إلى حزبين والحزبين ينقسم إلى أربعة وهكذا لا بارك الله فيهم فهم من تفرق إلى تفرق مزقوا الأمة في أحزاب شتى وفي منازعات شتى ما أنزل الله بها من سلطان هذا كله بسبب نصيان حظ من الدين حظ من التوحيد كما قال تعالى فنسوا حظا مما ذكروا به فأغرينا بينهم العداوة والبغضاء إلى يوم القيامة تفضل جزاك الله خيرا بارك الله فيك Šej dakle nastavlja sa svojim odgovorom, draga braćo. E, sjetio sam dakle između ostalog ono što sam zaboravio da spomenem prije ovoga, a to je da je šejh spomenuo da kad god muslimani zaborave nešto od udjela, od dijela ovog, ove vjere, ostave za nema nešto od dijela, nešto što je od ove vjere, nešto što je od ovog dina. To neminovno nakon da rezultira podvajanjem muslimana, odvajanjem, cijepanjem na stranke, partije i tako dalje Pa nam Allah subhanahu wa ta'ala navodi primjer kršćen. Pa kaže Allah subhanahu wa ta'ala, ih je spomenuo na arapskom u prijevodu značenja, i od onih koji govore mi smo kršćani, uzeli smo njihov zavjet. Uzeli smo zavjet od njih. Pa su zatim nakon toga zaboravili dio onoga, dio dakle, od onoga na što su bili opomenuti, radi čega su dali zavjet. Pa kakav je bio rezultat toga? Ta grajna adavata wal Pa smo mi dali da dakle, ubacili među njima da, među njima vlada mržnja i neprijateljstvo. Da među njima vlada mržnja i neprijateljstvo do sudnjega do sudnjega dana. Ovaj primjer, kaže šejh Allah mu dobro, Allah subhanahu wa ta'ala navodi dakle za muslimane. Dakle da, da neko ne pomisli da ovaj primjer važi samo za, samo za kršćane. Ne. Nije dakle njima sve ono što je gorko, a nama sve ono što je slatko. Ne. Već dakle ovaj primjer Allah subhanahu wa ta'ala navodi muslimanima. Pa kaže i vi tako želi da nam ukaže i e, pošalje poruku, a to je da i vi isto tako o muslimani ako ostavite dijere ako ostavite dio teuhida i tako dalje i tako dalje da ne marite, onda će i se, onda će se i sa vama desiti ono što se desilo sa, desilo sa kršćanima. I to je dakle upravo ono što se ostvarilo. Onaj ko pogleda stanje onih koji pozivaju demokratiju, stanje oni koji pozivaju u partije i tako dalje i tako dalje. Vidi da Dakle, očito vidi da su oni svakog dana, iz dana u dan, u sve većem razilaženju, u sve većem cijepanju, u sve većem podvaljenju i dalje i tako dalje. Pa imamo jednu partiju, od te partije nastale dvije partije, tri partije, četiri i tako dalje i tako dalje. Podvajaju se, podvajaju se dakle ljudi od jedne partije na nekoliko partija, što je dakle rezultat ostavljanja dakle zanemarivanje, zanemarivanja jednog dijela vjere, jednog dijela teuhida, da je dakle nakon toga došlo do još većeg podvajanja, još većeg cepkanja, pa su podijelili umet Muhammeda sallallahu alaihi wasallam na partije i stranke, kaže šejh Dovi kaže Allah im ne dao beričeta u njihovom, u njihovom radu i u njihovim postupcima i djelima. Barakallahu fik. Tafadal ya šejh. أكتفي بهذا القدر أكتفي بهذا القدر وندع فرصة للأسئلة الثانية إن وجدت أو المداخلات الثانية إن وجدت يعني هذا موضوع كبير قلنا لكم ممكن أن نتكلم عنه كثيرا لو أردتم أن نخصص محاضرة عن الديمقراطية في هذه الغرفة ممكن أن نفعل ذلك لأن هذا موضوع كبير ممكن أن نتكلم عنه ساعتين وثلاث وأربع فلكن أكتفي بهذا القدر ويعني أدع ما تبقى من وقت لبقية الأسئلة إن كانت هناك أسئلة أخرى ومداخلات أخرى أسمع لها إن شاء الله تفضل Dakle, još jednom ponavlja da je ova dakle, tema opća tema i da se može o njoj naširoko govoriti. Ako inša Allah ta'ala braća sestre dakle, budu raspoloženi, možemo nekom prilikom da odredimo vrijeme za predavanje kojem ćemo detaljnije govoriti o a, demokratiji i ovim stvarima, ali da kaže to ćemo inša Allah ta'ala ostaviti za drugi put kako bi ostali dakle, prostora za a, za možda od neka druga pitanja kojih ima, a pitanja da se zna ima i previše. Eh, dakle, vrijeme je ovaj podmaklo kod šeha još kasnije, ja mislim da je kod njih sahat ili dva eh, kasnije, mislim da je kod njih dakle, sad najmanje jedan ili dva noću. Jedan ili dva noću. Jel, koliko je dakle, u, ovaj, kod njih u, Engleskoj? Da li je dakle, jedan sat ili dva kasnije? ne, ne, ne mogu da šest. Mora dakle jedan ili dva sahata. Mora da je jedan i dva sahata. Hajren. E, dobro. Bil hajren. Ja bi najradije, draga se tako mi Allaha da nastavimo sa ovim pitanjima, ali me prije svega stram, stidi, sram od, od, od, od e, šejha ovdje, a evo već smo ga i poduže vrijeme zadržali i ostavljate odvaja vremena radi nas ovo duže vrijeme. Pa ja opet da se konsultujem sa vama, ali da jednom pitamo i da e, inša Allahu ta'ala zakažemo neki drugi termin da ostavimo šeha sigurno već i zauzet vidjeli ste da je pet minuta ovaj e, imao dakle neki potreba obaveza e, evo šehi šeh Husein bujnuma ahi nešto da kažeš bujrum šejh Allah, khair Abu Sama Ejo. Uh, E, Ebu Samić, Allah her, baš si rekao onako kako jeste, jel da? E, čujete me? Čujete me inčala? Jeste čujemo, braću? Odlično. Znači, mi poznajemo šeha da ga Allah nagradi, on je spreman do sabaha da ostane sa nama, a da nam ne kaže ni riječi. Znači, spreman je da ostane sa nama do sabaha, a da ne kaže ni riječi, to mi je E, rekao i proteklih dana i tako dalje i tako dalje. Mi pratimo njegov rad, znamo kako se on obhodi e, sa, ljudima. Međutim, eto, ponovo ćemo njemu dati, inša Allahu Teala, neka on odluči. Ponovo ćemo njemu dati, inša Allah, neka on odluči. Ebu Same, ja sam ti uzeo mikrofon, ahi, e, nisam htio, nego samo da ovdje ovdje ima ovdje jedna Allahan ovdje je jedan od prisutnih napisao znajte ako nešto pripišete, pripišete Ebu Basiru a on to nije rekao ili nije tog stava da ćete odgovarati zato pred Allahom a istina će se saznati inčala koji je njegov stav po pitanju širka i mušrika mislim e, zna se da je od sunneta poslanika Muhammeda sallallahu alaihi jel da, e, gostin zakuca na vrata ako želi da se negde napije vode ili da se negdje odmori, jel da zakuca na vrata i da lijepo zamoli za izan. I domaćin kuće je dužan da mu to omogući. Znači domaćin kuće po sunetu poslanika Alih je dužan da mu to omogući. Jel da? Ukoliko mu ne omogući bez valjanog razloga, takav čovjek je, takav čovjek je griješan, a po stavu imama Šafije, rahimahullah, znači taj čovjek kome je odbijen ulazak u tu kuću ima pravo da stane posred ulice i da zove ljude, ljudi, ovaj me čovjek nije primio u njegovu kuću da me ugosti, jel tako? Tako da mi vjerujemo, inša Allah, otvorili smo vrata večeras svima, jel da, dali smo prilike svima, Nemoguće je zadovoljiti sve apetite, nemoguće je zadovoljiti sve ljude, ali molimo vas, molimo vas, bez obzira kojeg ste stava, bez obzira kakvo mišljenje po nekim meselama imate, to je vaše pravo, jel da? Znači pravo je svakog čovjeka da vjeruje onako kako njegova duša naginje ka onome što on vjeruje, e, zato postoji sudnji dan, tamo će gospodar Subhanahu suditi ko je bio u pravu, ko je bio u krivu ali mislim da se iznose ovakve optužbe o nekom lažnom, tendencioznom i nepravilnom prevodu, mislim da ovo prelazi sve granice uvrijede, uvrijede domaćina koji ti je otvorio vrata svoje kuće, zato e, skrećemo pažnju, skrećemo pažnju, imajte obzira, ovo radimo, ovo radimo, radi hajra ove vjere, ovo radimo, inša Allah, radi toga što želimo da se muslimani okupe na jednoj riječi bez ikakvog ihtilafa. Tefadal šehi, šelki, šehi kerim, asif ala hadihi talib. الحمد لله الحمد لله أشعر أن الأسئلة قد انتهت تقريبا أو يعني لم تعد هناك أسئلة يعني ملحة في آه، <coughs> الأخ الذي يضع سؤاله باللغة العربية أقول يعني حبذا لو تضعه في غرفتي عندما أذهب إلى غرفتي غرفة فلسطين بإمكانك أن تضع هذا السؤال ونناقشك به هناك هذه هذه الساعة أو هذه الساعات لإخواننا وأحبتنا آه، البوسنيين أهل البلقان فقلت مرارا أن من عنده أي سؤال باللغة العربية فيأتيني إلى هناك لكن هذه غرفة هذا الحصة مخصصة لإخواننا فلا لا أريد أن أظلمهم آه، قليلا إذا كنت يا أخانا آه، أبا أدريس جزاك الله خير ترى أن الأسئلة قد انتهت آه، نختم هذا اللقاء إن شاء الله ثم لي كلمة قبل أن نختم هذا اللقاء لكن هذه الكلمة أحب أن أقولها آه، بعد أن أعلم أن فعلا الأسئلة انتهت أم ماذا إذا انتهت الأسئلة أخبرني وحتى نتكلم آه، يعني نختم هذا اللقاء ثم نبرمج آه، يعني زياراتنا لهذه الغرفة ما الذي يمكن أن نفعله في المستقبل يعني ما الخدمات التي يمكن أن نقدمها لإخواننا وأحبتنا نتكلم إن شاء الله في هذه الخاتمة لكن أشعرني هل الأسئلة انتهت أم لا جزاك الله خير تفضل جزاك الله خير شيخ آه، حسين آه، شيخ أبو بصير سامحني فقط ترى الإخوة حتى يعرفوا ما الذي يدور بدأنا نتكلم باللغة العربية Dakle, braćo, da bi samo znali o čemu se radi, pošto smo počeli da govorimo na arapskom, dakle, šejh je rekao da će na kraju održati, kaže, nešto, dati završnu riječ, ali kaže nakon me obavijesti jesu li, jesu li, je, sa pitanjima. Pa da se da obavi pitanja ne da ima, nego da, da, sutra da ostanemo do ovo vrijeme ne bi završili sa, ovaj, sa, njima. Pa je dakle šeh rekao da se inša Allah tada dogovorimo i inša Allah on je spreman da odvoji svoje vrijeme i da u buduće uz Allahu subhanahu tada pomoć ponovno bude zajedno sa nama u, u, ovoj sobi. Allaha dželle molim da ga obiloti za vrijeme koje odvaja, a tako mi Allaha ne zna vrijednost odvajanja vremena osim onaj koji vodi računa o svom vremenu. Ne zna dakle koja je vrijednost osim dakle draga braća onaj koji vodi računa o svom vremenu. Stoga, inša Allahu ta'ala, dati dakle šejhu da da završnu riječ, slobodili šejha, inša Allahu ta'ala, a e, pitanja su je dakle kod mene sačuvana, pitanja koja su došla kod mene da sačuvati u vordu pa inša Allahu ta'ala kad bude sljedeće predavanje, dakle predlažem da se ne postavlja nijedno novo pitanje dok se ne završi sa ovim prethodnim, sa ovim prethodnim pitanjima. Allah vam dao svako dobro. Alhamdulillah. Alhamdulillah. يعني نحن ما نحن وما نملك من أوقات وأشياء كلها لله فلا منة لنا في شيء آه، نحن مستأجرون ومباعون لله ونعمل عند الله فنسأل الله عز وجل أن يقبلنا وأن يعفو عنا وأن يغفر لنا فجزاكم الله خير بارك الله فيكم وأحسن الله إليكم أنا ابتداء ابتداء أقول آه، يعني آه، أرجو أن أقدر على ذلك يعني كل شهر ممكن أن أعيدكم زيارة مثل هذه كل شهر إن شاء الله آه، تجمعون ما يدار خلال هذا الشهر من أسئلة يعني منهجية من أسئلة شائكة من مسائل صعبة تدونونها تدونونها ثم عندما آتي تعرض علي بشكل مباشر حتى نوفر الوقت يعني خلال هذا الشهر آه، تحصل حوارات تحصل مداخلات تحصل كذا فأيما مسألة تشكل عليكم آه، ترون أنها تحتاج لمزيد بحث لمزيد نقاش تكتبونها وتدونونها وتتفقون فيما بينكم مع الأحباء الأخوة الزائرين الموجودين أن هذه المسائل سنناقشها مع فلان على رأس الشهر القادم كل شهر إن شاء الله كل شهر أنا أعدكم بمثل هذه الزيارة كل شهر نجلس ساعتين ثلاث أربع آه، وحين الجلسة الثانية اللقاء الثاني ربما يكون مرشد أكثر الأسئلة منظمة أكثر من حيث ترتيب الأولويات آه، ترتيب المسائل الأهم فالأهم آه، يعني أيضا تحصون الأسئلة قبل وقت وعليكم السلام ورحمة الله وبركاته وخلال الشهر الله في وصفك ودبرك جزاك الله بارك الله فيك يا شيخ أبو بصير دكتور شيخ na početku da sve što dakle mi kaže posjedujemo i sve što radimo to ima Allaha subhanahu wa ta'ala mi smo kako se šejh izraz e, iznajmljeni na ovom dunjalu, to jest mi smo iznajmljeni da služimo za Allahu subhanahu wa ta'ala vjeru Stoga nema, kaže, nikakve prepreke da budemo sa vama i da se družimo. On nam šejh obećava, dakle, draga braćo, jeste da će on uz Allahu subhanahu wa ta'ala pomoć odvojiti vrijeme za nas i posjećivati nas svak mjeseca. Dakle, u toku mjesec dana šejh će po jednom dolaziti u ovdje kod u našoj sobi. Dakle, šejh, e, inša Allahu kaže, za to vrijeme vi prikupite, dakle, pitanja. I dakle vidite da, se radi dakle, o onim dakle kaže e, težim pitanjima gdje, se treba, da se porazgovara, munakaša da se vodi dakle rasprava i, tako dalje. Dakle da ne bude baš ona prosta pitanja da time dakle za šejha. Stoga dakle draga braćo ona pitanja ako mogu tako da kažem loša pitanja, mi ćemo nastojati sa našom braćom dakle dajama koliko smo u stanju da vam dakle odgovorimo. A dakle što se tiče ovih pitanja koje zahtijevaju detaljniji detaljni istraživanje, opširniji odgovor i tako dalje, da koje, koje niste, dakle, baš lako, onda dakle to ćemo inša Allahu za uz pomoć proslijediti šehu kada bude dolazio da se druži sa nama svako dakle inša Allahu da kažeš nastojati da svakog mjeseca po jednom bude dakle ovdje sa nama u sobi. Obrate braći koji e, dakle su pisali na arapskom najavu i pozvao i ponovo da dotle kod e, u sobu u kojoj dakle dolazi e, šejh, to je dakle soba Palestina na, dakle, arapskom jeziku, da dođu tamo da soba kaže šejh ni u slučaju nas ne podvaja, ali dakle tamo se govori, tamo se govori na arapskom jeziku, tako da se ovdje ostavi prilika braći ne znaju arapski jezik, a oni koji znaju arapski jezik, Bujrum kaže, neka dođu tamo da a, razgovaramo, pričamo i tako dalje uz Allahu subhanahu wa ta'ala pomoć. الزيارة ما تكون من طرف واحد أيضا تتفضلوا تأتوا لغرفتنا حتى يعني الطلاب العلم الذين يتعلمون العربية هي فرصة لهم أن يسمعوا اللغة العربية والحوارات باللغة العربية فيستفيدون ويتعلمون ثم تكون أيضا يعني من كثر سواد قوم فهو منهم فتكثير سواد غرفة يعني تقوم على الكتاب والسنة ومنهج السلف الصالح يعني هذا فيه خير إن شاء الله فأنتم تناصروا إخوانكم في في تلك الغرفة فهذا يعني شيء طيب منكم لو فعلتموه والأمر إليكم إنما هو يعني مجرد اقتراح لي عتب لي عتب أخير لي عتب أخير آه، آه، لعتب الأخير أن يعني آه، يعني أنا مكثت ثلاثة ساعات يا أبا أسامة والكلام لأخي أبي إدريس أخي زمزم أبي إدريس لثلاث ساعات ما أحد ضيفنا لا قهوة ولا شاي ولا يعني أضافنا شيء الغرفة مليئة يعني أنتم لو ذهبتوا الغرفة في قهوة وفي شاي وفي شرابات وفي يعني غفر الله لكم يعني أنا قيل لي أن أهل البوسنة وأهل الهرسك وأهل البلقان يعني كرماء ويضيفون الضيف وسمعت قصص كثيرة لكن ها أنا ذا يعني أمكست ثلاث ساعات يعني ما أحد أتى بكوب بماء ولا بقهوة ولا بشاي فخير إن شاء الله لكن خيرها بغيرها إن شاء الله المرة القادمة المرة القادمة يعني آه، نجد قهوة ونجد آه، يعني آه، يعني شرعي إن شاء الله جزاك الله خير بارك الله فيكم هذا الذي عندي إن شاء الله أنا أسمع منكم ثم أستأذنكم وأسلم عليكم وأخرج إن شاء الله بارك الله فيكم وجزاكم الله خير شكر الله صبركم علينا وحسن سمعكم وإنصاتكم والسلام عليكم ورحمة الله تعالى وبركاته šej kaže i na kraju imam još jednu stvar da vas kaže malo ukorim, a to je evo tri sata smo ovdje s vama, kaže niko mi nije ponudio ni kahvu, a ja sam čuo dakle da su bosanci kaže gostoljubivi, gostoprimljiv narod su gostoljubivi, a evo tri sata kaže ja sam ovdje, niko nije ponudio ni čaj ni, <laughs> ni kahvu. Allaha subhanahu wa ta'ala molim da, da, da E, šejhu svako dobro, draga braća. Molim Allaha subhanahu wa ta'ala da ga nagradi dobrom dunjaluk i ahireta, da ga sačuva spletki talagita. Molim Allaha subhanahu wa ta'ala da mu podari siha wal afije, zdravlje, e, da pa da bude sa nama inša Allahu ta'ala i u sljedećim susretima uz Allahu subhanahu wa ta'ala pomoć. Dakle, braći se na kraju još jednom e, zahvaliti šejhu, a vama se još jednom iz dakle, što moramo prekinuti imajući u obzir dakle, stanje šeha, vidite da je šeh i u godinama i malo je i bolestan, pa inša Allahu ta'ala e, nastavit ćemo za Allahu subhanahu ta'ala pomoć da ovaj da se družimo sa šehom u narednim mjesecima uz Allahu subhanahu ta'ala pomoć. Tajbeh, jazakallah khair. E, Abu Usame, Allah te nagradio svakim dobrom. Jazakallahu khaira. Nemam šta da kažem, Allahu hvala na ovoj privilegiji prisustva šeha Ebu Besira večeras eh, kod nas, jel da? Eh, inša Allahu Teala, inša Allahu Teala, mi ćemo Allahu da ostanemo sa šejhom eh, u kontakt, u kontakt inša Allahu Teala, أبنائي رصاص علمني كي أغدو رجلا لأصارع كفرا وعلوجا علم أبناءك أبنائي بأزيز رصاص أهسوجا علمني كي أغدو رجلا لأصارع كفرا وعلوجا ابرد يا أسد الفلوجة وعلمني رأسا معوجا فرساني ركعوا من زمن ذلا ببطون مبعوجة اضرب يا أسد الفلوجة وعدني رأسا معوجة فرساني ركعوا من زمن ذلا ببطون مبعوجة اضرب يا أسد الفلوجة وعدني رأسا معوجة فرساني ركعوا من زمن ذلا ببطون مبعوجة Svi putevi će biti zatvarani. ostaje samo put vjernika. www.pautalk.com Soba put vjernika Posjetite nas na www.stazomislama.com بنفسك لا تقعد بمعجزة فليس حر على Nudimo vam javne tribine, razgovore, pitanja i odgovore, sve u cilju širanja Allahovog svjetla i njegove Đelešanog uzvišene riječi. نفسك لا تقعد بمعجزة فليس حر على عجز Soba Put vjernika vam nudi širok izbor predavanja eminentnih profesora islamskih nauka našeg govornog područja, kao i poznavalaca aktualnih dešavanja muslimanskog ummeta. ما في المقابل ذي عقل وذي أدب من راحة فدع الأوطان واغتربي ما في المقابل ذي عقل وذي أدب من راحة فدعي الأوطان واغتربي سفر تجدع وطن عمن تفارقه biti Ostaje samo put vjernika.